Laisvoji banga. Patikima informacija, komentarai, muzika. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Labas vakaras. 9 vakaro, kaip visada temsta, kuriam naktigonės laužą ir kviečiu štabą į posėdį. O šio vakaro tema plati iš esmės neišsemiama ir sudėtinga ir sunki, sakyčiau. Kalbėsim apie vertybės. Ir štai apibrėžiu tą temų lauką, kuriame norėtųsi išnekėtis. Yra toks mūsų himne sakinys, kuriame yra žodžiai vienybė te žydį. Tai štai, kad ta vienybė žydėtų, tai turi būti kažkokios tai vertybės, nes turbūt tik bendrų vertybių pagrindų yra įmanoma verty, vienybė. Mes labai dažnai tą žodį vartojam, norim tos vienybės, bet dažniausiai užmirštam, kad vienytis galima tik tam tikrų vertybių pagrindų, kurias yra vienodai suprantamas. Na, jeigu vienas nori važiuoti į biržus, o kitas į Vilkaviškį, tai nesusitarę, kurgi vis tik jūs važiuojat, jūs negalėsit vieningai veikti. Kitas klausimas, kuris išplaukia iš vertybių sampratos. Kas šiandieną mūsų visuomeniai galėtų būti vardėma kaip tautos arba valstybės interesų išdavyste? Atkreipkite dėmesį, kad pastaruoju metu tiek Lietuvoje, tiek Europoje išdavystės savoka nebeskamba. Ir matyt neatsitiktinai, kadangi nebėra aiškaus vertybinio lauko, tai nebėra aišku, ką ir išduoti galima. O štai kaip pavyzdį, kada mūsų Seimas balsavo neskaitęs Europos konstitucijos už tą konstituciją, ar tai galima vadinti išdavystę ar ne, kaip pavyzdys. Kada mūsų derybininkas, visiškai negalvodamas apie ateitį, įsipareigoja uždaryti atominę elektrinę Ignalinos, parduoti žemę užsieniečiams, visiškai ne, nepasitarę su tauta, sakykime. Arba kitas dar pavyzdys. Kada koks nors žmogus, dirbdamas Skandinavijos bankams, sako, žmonės laikykit dolerius. Doleris yra Afrikoje doleris. Tai jeigu jisai žino, kad tas doleris po to nuvertės, jis išduoda visuomenę ar ne. O jeigu jisai nežinojo, kad tas doleris nuvertės, tai koks jis ekspertas tada kyla klausimas. Nes buvo daug žmonių Lietuvoje, kurie šitai žinojo, visiškai aiškiai, kas bus. Ir dar vienas Klausimas į tą patį temų lauką labai dažnai šiandieną ir ne tik Lietuvo, ir ne tik šiandieną skamba savoka Europos vertybės. Taigi, ką turi omeny žmogus, kuris sako, kad reikia mums Europos vertybių, kad mes be jų pražūsim. Štai nesenai toks straipsnis buvo Delfija, kur buvo sakoma, kad jeigu Europos vertybių mes neprimsim, tai mūsų ateitis yra liūdna, Mes šiandieną su to žmogum bandysim susisiekti vėliau, paklausim, ką jis turi omeny, o jūs štai žinot temų lauką, galit skambinti, šnekėti, sakyti, siūlyti, ką jūs apie tai galvojat, O kol jūs įsismaginsit, kol jūs susitvarkysit savo darbus, aš suprantu, devynios vakaro, dar ne pas visus vaikai miega, visada pradeda klausyti mūsų laidą ir mūsų bangą kažkur jau link dešimtos daugiau žmonės. Aš kol kas... A, tiesa. Maždaug apie 10 valandą mes grįšim šiek tiek prie skalūnų dujų reikalų ir juvenalinės justicijos. Kad tiesiog pačiupinėti pulsą, kaip tie įvykiai klostosi štai, dėl šitų reikalų. O dabar aš pereisiu prie jūsų komentarų. Komentarų yra nemažai, kaip, kaip mūsų laidai, tai nėra tūkstančiai, bet užtat kokie komentarai. Aš labai siūlau tiems, kurie mane dabar girdi, pasidomėkit, paskaitykit tos komentarus, ten yra labai įdomių dalykų. Ir aš kiekvienoj laidoje vis kažkiek grįšiu prie tų komentarų, jau jų yra toks kiekis, kad aš aptart jų visų ne, negaliu. Bet įdomesnius, tokius reikšmingesnius aš net iš praeitų laidų paimsiu. Ir štai vienas iš tokių yra, kuris atsirado po laidos apie juvenalinį justiciją. Tai yra pats kritiškiausias komentaras mano atžvilgių pats kritiškiausius. Rašo tą komentarą Ignas. Jis išvadina mane visokiais negražiais vardais ir štai ką jisai rašo. Po to išvadinimo negražiais vardais. Čia citata. Žmonės nesivargina galvoti ar patikrinti. Susigrebiau patikrinti ir aišku, pasirodė melas. Nedidelis, bet melas. Pavyzdžiui, čia Ignas rašo, Olandijoje legalizuota pedofilų partija. Taip aš sakiau tą praeitoj laidoje. Ignas sako, ne, ne partija, o asociacija, kuri siekia legalizavimo. Tai labai didelis skirtumas. Citatos pabaiga. Ignui atsako Rokas. Ignai, tai skambinkite ir diskutuokite. O dėl pedofilų partijos – Jūs imate pavyzdį, kuris gal ne visai tikslus ir sakote, iliustracija netiksli, vadinasi ir tai, ką iliustruoja, yra melas. O tai net neloginė klaida, tai manipulacija ir klaidinimas. Štai Ignas, tai Rokas atsako Ignui. Taip pat Egis atsako Ignui į šitą priekaištą dėl pedofilų partijos. Putinas kalbėjo apie pedofilų partiją vizito Olandijoje metu ir niekas neprieštaravo. O štai Ignas atsako Egiui šitaip. Žmogus, tai yra tas Egis, Ignas sako, tiesiog negali įsivaizduoti, kad didelės šalies vadovas gali meluoti. O gali. Kitaip sakant, Ignas e, teigia, kad Putinas Olandijoje melavo dėl pedofilų partijos. Čia aš jau įsiterpsiu ir sakau, be abejo, didelės šalies ir mažos šalies vadovai ne tik gali meluoti, jie ir meluoja. Ir, aš pasakysiu dar daugiau, ir darbas jų toks yra meluoti. Bet dėja šiuo atveju tai buvo nemelas ir į šitą Igno priekaištą tašką deda Evaldas kuris sako, paskaitykite Lietuvos rytą. Straipsnis vadinasi, Olandijos teismas atvėrė duris pedofilų partijai. Tai dabar, štai aš šiek tiek padarysiu išvadų šiokių tokių. Iš šito igno priekaišto. Mane visada stebina žmonės, kurie kada susiduria su nuomonė arba faktu, kuris jiem yra nežinomas. Arba iš viso nepuola tikrinti, tai dar Ignas pabandė patikrinti – Bet jis greičiausiai sugaišo keletą minučių, nerado kažko, ko ieškojo ir iš karto imasi tą žmogų, kuris kažką teigia arba sako, kaltinti. O, o jūs, Signai, nepagalvojat, kad jūs galėjot kažko ir nerast? Arba kad jūs galite apskritai būti neteisus ir neinformuotas, o tai, kad jums reikėjo ieškoti, ar ta informacija yra teisinga apie pedofilų partiją, rodo, kad jūs nelabai iš tikrųjų stebit e, erdvę šitų reikalų, Nes tiem, kurie stebi, jiems ieškoti nereikėjo, jie žino, kad tai yra tiesa. O greičiausiai jūs tiesiog, na kaip čia pasakyti, jūs kaip ir daugelis žmonių bijot tam tikros tiesos. Ir jūs bandat save užkeikti ir kitus užkeikti, kad tai yra netiesa, kad tai būti negali ir panašiai, kad kažkas čia meluoja ir išsigalvoja. Nes ta tiesa yra per daug baisi, kad, jinai, kad jūs ją norėtumėt primti savo, į savo ausis. Ir O jis tarp kitko rašo, sako, ar didelis skirtumas tarp partijos ir asociacijos? Ne, tai Ignas teigia, kad tai didelis skirtumas, bet Ignai, o ar iš tikrųjų čia didelis skirtumas? Ir kas mane dar stebina ir ko aš pasilgstu? Aš pasilgstu diskusijų ir pokalbių apie esmę. O juk laida tai buvo apie juvenalinę justiciją, apie pavojų šeimoms – Aš teigiau, kad visos tos pataisios ir apskritai visas tas juvenalinės justicijos įstatymų paketas, jisai laužo e, nusistovėjusias tradicijas, jis apsunkina šeimų gyvenimą, galų galiai jisai mažina žmonių skaičių, nes neskatina žmonės gimdyti ir auginti vaikus. Štai jeigu jūs oponuotumėt šitą mano teiginiui ir bandytumėt įrodyti, kad aš klystu kažkur, tada būtų diskusija. Bet jūs išgrebėt kažkokį atsitiktinį faktą, kurio aš galėjau ir neminėt visiškai to pavyzdžio. Čia ta pedofilų partija yra ar nėra, jinai visiškai ne, neturi jokios reikšmės, kalbant apie tas temas, e, kurias mes čia liečiam. O jūs taip pasirausėt internete ir sakot, a, visi grybai, o aš dar Tanjanas, suprantat. Taip kad tiesiog, aš sakau, mane stebina ta drąsa, stebina ta drąsa, su kuria žmonės taip lengvai, taip lengvai kitus puola kaltinti. Bet Ignas tęsė toliau. Jam nepatiko ir pasakymas apie tai, kad Osle įvyko vaikų gėjų festivalis. Jis vėl sako, netiesa, jokios info nepavyko rasti. Na, Ignai, aš galėčiau duoti tos, tas nuorodas, bet vėlgi skau, ne čia esmė. Mes kalbam apie tam tikras vertybinės tendencijas Europoje, ypač Skandinavijoje. Ir tos vertybinės tendencijos atėjo į Lietuvą. Ir klausimas yra keliamas taip, ar mums reikia šitų vertybių tokių, vat, kokios mums yra siūlomas? Ar reikia mums šitų permainų mūsų gyvenime? Kas jie stumė, ko siekia, štai apie ką mes kalbam. O buvo tas vaikų festivalis gėjų, nebuvo, čia yra tik smulki detalė, ne apie tai šneka. Nors tarp kitko, man asmeniškai padarė didžiulį įspūdį, vėlgi, aš net nesakysiu, kas ten festivalis, ne festivalis, bet kažkoks koncertas, ten vaikai dainuoja įvairias dainas ir pirmą vietą laimėjo berniukas su daina apie du tėčius. Nu, nežinau, aš pavyzdžiui nenoriu tokių, tokių dalykų. Ir aš jau sakiau, jeigu mūsų visuomenė iš tikrųjų yra tiek pasikeitus, kad jie yra smagios tokios dainos, na nu, gerai, nu tai tada jau toks ir bus mūsų vertybinis tas naujas laukas, kuriame ta vienybė ir žydės. Bet aš grįžtu į pradžią. Kada mes šnekam, kad vienybė te žydit, tai aš klausiu, kokių vertybių pagrindų nuo šiol ta mūsų vertybė, to ta vienybė žydės. Nes mano supratimu yra ant tiek susimaišęs tas vertybinis laukas. Aš dar tą kartais vadinu prasmių lauku, kad jūs gal geriau suprastumėt, sakykim, paimkim uh, tą Tarybų sąjungos laikmetį. Tai lietuviai gyveno kokiam prasmių laukia. Pirmiausia, mes visi Maskvą suvokiam kaip priešą. Dauguma Lietuvo žmonių. Vieni tyliau, kiti garsiau. Toliau mes visada piktinomės, kad uh, Taip sako, mes maitinam Maskvą, sako, mes taip visi. Iš tikrųjų tai buvo mitas. Tai Maskvai mes tiekdavom palyginus labai nedidelį kiekį, bet, bet mes gyvenom šitokiu supratimu, mes to didžiavomės. Mes didžiavomės savo kalbą, mes didžiavomės savo krepšiniu, mes didžiavomės savo istoriją ir daugeliu kitų dalykų. Aš jums pasakysiu, gal ne visiems net ir ypatingai jaunesniems žmonėms nežinoma faktą, bet Lietuvis Tarybų sąjungui buvo vienas iš turtingiausių. Jeigu skaičiuosim namų skaičių šimtui gyventojų, automobilių, ten įvairiausios technikos, tik tais nesakykit jaunimas, kad nebuvo mobiliako, nes tada jų nebuvo niekur, tai buvo ne tas laikmetis ir, ir nebuvo, ir Facebooko taip pat nebuvo, tai ne tas laikmetis. Ir štai šitos vertybės Mus laikė vieningus ir kai atėjo 88 metai, vat artėja sąjūdžio 25 metis, visa tai pasireiškia. Kokie mes skirtingi bebūtume, bet užteko tų prasmių bendro lauko, kad mes galėtume sustoti Baltijos kelią ir pasiekti rezultatą. Paskui paaiškėjo, kad jau mes kitus žingsnius suprantam labai skirtingai visi. Bet per šitą 20 e, keletą metų Ana vertybinė sistema natūraliai subirėjo, jinai ir negalėjo laikytis, nes mes gyvenam visai kitomis aplinkybėmis, o nauja šiandieną nesiformuoja, o be šito vat lauko labai sunku įsivaizduoti kažką tokio, kažką tokio prasmingo ir bendro, bendro nuveikiant. Taip, toliau Egis Darčiais, jam nepatiko ir mano paminėti Afganistano ir Bangladešo vaikų pavyzdžiai, užkliuvo ir tai, kad aš Sirijos bombardavimą paminėjau, šiek tiek apie tą Afganistaną ir Bangladešą. Čia buvo apie juvenalinį justiciją šnekant. Supratot, kaip yra, iš vienos pusės iškilus ponai Europos Sąjungoje labai pergyvena, kad mes čia Lietuvoje keliam balsą kartais ant vaikų, kad kam nors per užpakaliuką kažkas uždrožė Bet jie kažkodėl visiškai nesirūpina, kada praktiškai kasdieną yra žudomi vaikai jų ginkluotų pajėgų Afganistane, Sirijoje, Libijoje ir daugelį kitų valstybių pasaulio. Jūs, jūs tame neįžiūrit kažkokio dviprasmiškumo, dviveidiškumo? Aš įžiūriu. Tas pats yra štais Bangladešo vaikais, gal ne visi supratot. Bangladeše vaikų darbų yra Vaikų darbo dėka yra pasiuvami pigiai rūbai, kuriuos mes čia visi Europai perkam. Tarp kitko su didžiuliu ankainiu. Jie dirba ten už grašius, jie yra išnaudojami ir vėl tas pats klausimas. Iš vienos pusės toks nu, begalinis rūpestis vaikai, žmogaus teisėmis, individo teisėmis. Ir čia pat, ir čia pat juodas išnaudojimas, ne tik Bangladešų, išnaudojimas yra daugelio pasaulio valstybių. Tai tada kyla man klausimas, kada šnekama yra apie tas vertybės Europos. Jos taikomas yra pasauliui ar tik savo? O jeigu savo, tai kuriai daliai Europos? Ir kitas klausimas, kalbant apie Europos vertybės. O tai čia kur Europą turim omenyje? Ir nuo kurios vietos? Jis sako, Europos, mes irgi Europą. Ir Lenkija Europą, ir Bulgarija, Bulgarija ir, ir ten Rumunija. Tai kurį turimo omeny Europą? O galų galia ir ta vakarų Europa yra, yra šiaurės, yra pietų, yra labai skirtingi mentalitetai, yra skirtingos beje ir vertybės, skirtingos tradicijos. Ką turiu omeny? Kurią Europą turiu omeny žmonės, sakydami europinės vertybės? Šiau nekalbu, kad aš tą klausimą kelsiu šiandieną visą laiką. Kas apskritai turim omeny, kada sakoma europinės vertybės? Bet štai kai baigė Ignas savo, savo priekaištus man. A, tiesa, dėl Sirijos aš nepasakiau, kaip čia yra jau dviejata metų Sirijos valstybė ir Sirijos teisėta valdžia yra atakuojama, yra surenkama po visą svietą žmonės, jiems yra mokami nedideli pinigai, jiems yra duodami ginklai ir jie yra varomi į tą Siriją, kad sugriautų tą Sirijos režimą. Taip, jį kaip kas vadina diktatoriniu, autoritariniu ir taip toliau. Bet tokių autoritarinių režimų yra pilnas pasaulis. Tai kodėl, pavyzdžiui, yra nepuolama Saudo Arabija? Sirijoje moteris turi balsavimo teisę ir daug kitų teisių. Saudo Arabija arba Bahreinė viskas yra gerokai griežčiau. Bet kažkodėl tenais tinka, o Sirija užkliuvo. Aš galėčiau papaaiškinti, kodėl užkliuvo, bet čia ne, ne šios laidos tema. Tiesiog grįžtant prie, prie Igno komentaro, suprantat, jeigu jūs žiūrėsite į pasaulį per prizmę, kad yra kažkokie geri vakarai ir blogi visi kiti, atleiskit man, bet jūs nieko nesuprasite, ne tik apie šios dienos pasaulį, ir apie vakar dienos, ir tu labiau apie rydienos pasaulį. Ir štai Ignas baigė savo komentarą tokį, sakau, pats kritiškiausias komentaras, už tada aš nuo ir pradėjau, jisai rašo – Pamėginkit atjungti jausmus ir mąstyti. Nepasiduokite provokacijom, baigė savo kritiką Ignas. O štai su šituo aš sutinku šimtų procentų. Iš tikrųjų, atjunkit savo jausmus ir pradėkit mąstyti. Tada daug kas bus ir žymiai paprasčiau. Ir aiškiau be jokios abejonės. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Studijos telefonas 2333-212 Vilniuje. Tęsime naktigonę po šitos gražios dainos. Štai ir pradėkim pokalbį apie Europos vertybės. Ir pradžiai pasižiūrėkim į Europos istoriją. Aišku, nenuodugniai, nesmulkiai tokiais bendrais bruožais. Ir ta istorija, kurią užkabina rašytiniai šaltiniai, ką mums rodo – Pirmiausia, tai yra karai, begaliniai karai. Tiek Europoje, tiek ir pas mus. Kryžiuočiai neša čia mums anometinės vertybės. Tai irgi buvo vadinama anometinėmis Europos vertybėmis, tą, ką nešė kryžiuočiai, kalavijuočiai ir nuo kurių mūsų protėviai gynėsi šimtmečius, šimtmečius gynėsi. Ir Žalgerio mūšyje, sakykime, padėjo tašką, apsigynė, apsigynė. Ir kada dažnai yra teigiama, kad uh, kad mūsų Europą atrado ir panašiai, aš visada keliu klausimą. Jeigu mes buvom tokie menki ir mus reikėjo atrasti, tai kaip mes galėjom atsilaikyti porą šimtmečių, jūs man pasakykit. O jeigu mes laikėmės, tai rodo, kad mes buvom mažų mažiausiai tolygi civilizacija, tai Europai, kuri tada pas mus slinko ir nešė anuometinės vertybės. Ir kaip čia neprisiminti tokį dalyką iš ano meto Europos vertybių kaip raganų kūjis. Raganų kūjis, turbūt ne visi žino, tai buvo inkvizitorių vadovėlis, kuriame buvo prašyta, kokias e, ypatingai moteris, ten dažniausiai moteris pakliūdavo, reikėjo gaudint ir degint laužuose. Visa tai vyko pirmas raganų kūjo e, knygos leidimas, tai yra 1487 metai paskutinis 1669 metai. Ir dabar pasižiūrėkime į Lietuvą šitą laikotarpį. Europos, to, anometinėje Europos Sąjungoje raganų kūjis jaučia, o Lietuvos didžioji kunigaikštystėje yra leidžiami Lietuvos statutai. Tai yra pirmas statutas 1529 metai ir taip toliau, jų viso buvo trys leidimai 16 amžiui. Ką aš to noriu pasakyti? Aš to noriu pasakyti, kad Lietuva tuo laikotarpiu niekuo nenusileido vakarų Europai. O gal net ir pralinkė savo, pavyzdžiui, teisinę sistemą, savo sutvarkymų teisinių santykių statute. Toliau. Mes žinom tokį faktą kaip graikų demokratija ir dažnai tą statom pavyzdžių, kildinam pačią demokratijos savoką iš Graikijos, bet užmirštam vieną dalyką, kad Graikijoje demokratija naudojasi tik tai saujelė žmonių, o didžioji dalis vergų neturėjo jokių teisių, apskritai jokių teisių. O iš kitos pusės Lietuvoje, aišku, ne tuo laikotarpiu, bet 16, 15, 17 amžių veikė ponų taryba. Taip pat buvo irgi tam tikras renkamas organas, kuris be abejo irgi ne, nebuvo renkamas iš paprastų valstiečių. Bet aš dar sikį sakau, demokratija tuo metu buvo visur suvokiama panašiai. Tokios demokratijos, kaip mes dabar, kada rinkimuose dalyvauja visi, nebuvo nei Europoje, nei Lietuvoje. O tas, kas buvo Lietuvoje, nieko nenusileido anometinė Europos Sąjungai. Toliau, kas itin pabrėžtina, jeigu anometiniai Europai vyko nuožmus religiniai karai, nusinešę galybę gyvybių, jie vyko šimtmečiais, šimtmečiais, tai LDK gana sėkmingai sugyveno pravoslavai su katalikais. Buvo ir musulmonų LDK. Taip kad situacija buvo gerokai gražesnė. Šitame kontekste turim telefoną, paklausom, ką žmogus šneka. Labą vakarą. Labą vakarą. Kas jūs ir iš kur? Vaidas iš senosios Žemaitijos sostinės Tverų. Tverų, malonu. Taip, e, klausau apie Europos Sąjungos nešamas vertybės ir apie tas vertybės, kurios buvo seniau, vadinkim, kryžiuočiai, kurie nešė ne vertybės. Taip. Aš manau, kad jos absoliutiškai niekom nesiskiria. Ir mes šiandien taip pat tebe kariaujam su tais pačiais kryžiuočiais. Aš apie tai jau pradėjau kalbėti, gal jūs girdėjote? Taip, bet dabar aš norėčiau dar tokį va dalyką pasakyti. Ne? Antras pasaulinis karas. Antram pasauliniam kare buvo naudota toks ženklas kaip svastika. Jinai uždrausta beveik yra, ne? Taip, nu aš jau žinau, kur jūs lenkėt. Bet, žiūrėjau, nu, gerai, bet pažiūrim ant <laughs> lėktuvo, kas buvo. Tai buvo Teutonų kryžiai. Ant vokiečių tankų buvo kryžiai, ant laivų buvo kryžiai, taip, taip, taip, ant diržų buvo užrašyta God mit uns. Dievas su mumis. Tai buvo prisidengta Dievo vardu ir taip pat buvo nešama kažkas tai tokio, kas turėjo visai Europai patikti ir e, visi turėjo paklusti. Na, šiandien, šiandien vertybės. Kokios yra nešamos šiandien vertybės? Na, e, visų pirma, tos vertybės, e, tas vertybės tikrai negalima vadinti vertybėm, tai yra iškrypeliška kultūra, kurios atneša, vat, ką mes šiandien turim, vat, juvenalinės justicijas, visa kita, tai yra atneštas iš tos Europos Sąjungos, o dabar mums atneša visą šitą ir, ir žmonėje yra kvaildama, kad tai yra vertybės, Ir jūs čia kažkokie esat atsilikę, o jums va, jums atnešim kažką ir duosim to, ko jūs neturit, bet jums labai, labai to reikia. Sakykit, o kaip jūs manot, kodėl, sakykime, dalis mūsų visuomenės e, mano kitaip negu jūs? A, todėl, kad žmonės yra suklaidinti ir apgauti. Paprastas dalykas. Tiesiog apgauna, visur, visur apgaulė, nu, iki bažnyčia apgaudinėja, Nusipirk laikraštį, apgaudinėjai, įsijung televiziją, apgaudinėjai. Dar ačiū Dievui, kad atsirado Vatradijos stotis, kuri nepabūgo teisingesnio žodžio ir, ir, ir padiskutuoti apie tai, kas vyksta. Tai o žmogui, iš ko rinktis? Ka, iš kur buvo paprastas kaimo žmogus gyvenantis Vatradijos? Be, be, be, be. Iš kur jis? Tu nu, tik išžiūri televizorių. Jis vakare grįžo, panoramą pažiūrėjo ir galvoja, kad viską apie pasaulį jau žino tiesiog vadovaujasi tą, ką pamato iš tikrųjų, kas vyksta. Tai vyksta propaganda, informacinis karas. E, dabar, aišku, šovinių mažiau yra naudojama. Be abejo, dabar visai kiti tai metodai yra. Jo, ir, ir, ir šiandien dienai aš manau, kad e, e va tas, kas dabar vyksta, jau ir kai kurios Europos Sąjungos šalyse yra kalbama apie kraujomaišos įstatymus, jau priiminėjama, mhm. visa kita, kad tenai tėvas galės dukras antikiauti na ir mes aišku matom kad prancūzija jau sukilo ir nebegali e, ištvert va tų dalykų. Supratau. Ar jūsų aplinkoj, sakykime, daugiau žmonių tokių kaip jūs mąstančių ar kitaip galvojančių? Ar mes atsilaikysim, aš taip kelčiau klausimą? E, mes atsilaikysim. Nes e, atsilaikysim todėl, kad jau Europos Sąjungos, vadinkim, tose iškrypusiose šalyse, jau žmonės pamatė pasiekmes. Kai, vaik, kai tėvai pradėjo laidoti vaikus, o ateina jau sek dabar dabartinės kartos jau nebesusilaukia vaikų, jau pradeda kilti klausimai, kodėl, kas čia atsitiko. Nu taip, be abejo, Europa, Europa nyksta, Europa nyksta. Taip, Europa nyksta ir kurie jau supranta, tai išeina į gatves, tai matėm, va, Paryžiuje vyko protestai, tai jau matom. Graži akcija, graži akcija. Tai jau mes mastom, kad čia jau ne propaganda vyksta, čia yra tiesiog žmonės jau e, blaivaus sveiko mąstymo išėjo tas gatves. Savisaugos jausmai sukilo matyti. Taip, savisaugos jausmai, o mes kaip lietuviai e, turim, e, turim dar pasidžiaugti, kad iki mūsų dar vat, visos tos šlikštinės, tos visos dar pats tas brūdas dar netėjo, bet jis Taip. eina. Jeigu prancūzai šiai vietoj nesustabdys, tada jau galim sakyti, jie pas mus į duris beldžiasi. Bet jeigu prancūzai sustabdys, mes turim galimybę kad iki mūsų tai neateis ir nes e, vis dėlto kas vyksta dabar jau vat su kraujomaišos įstatymais visą kitą. Supratau. Aš manau, čia yra aukščiausias jau žmonijos degradacijos. Be abejo. Ir jau čia, čia jau yra pasiektas pikas. Va taip. Pasakykim čia vieną dalyką. Prieš daugelį šimtmečių Lietuva irgi buvo paskutinė, kuri dar nepalūžo prieš anometinių vertybių nešėjus, ar ne? Tai Lietuva niekada ir nepalūžo. Lietuva niekada per amžius nebuvo e. nukariauta, jėga niekada nebuvo... Margoji, Gerai, dėkui Jums. Dėkui. Jo, viso geriausio. Ačiū. Dėkui. Klausykit toliau. Taip, tęsiam toliau. Šiek tiek apie tų Europos vertybių istoriją. Taigi štai paskendusi savo karuose, religiniuose karuose, inkvizicijose, visokio raganų kūjose. Europos Sąjunga pati neapsikentusi pradeda kurti utopijas. Ir štai toks buvo Kampanela, jisai parašo Saulės miestą, 17 šimtmetis, Tomas Moras, Utopija, taip ir vadinasi Utopija. Jie visi bando ieškoti išeities iš tos vertybinės krizės, kurioje tuometinė Europa yra. Bet žiūrėkit, kaip su tom utopijom. Tas utopijos yra kūriamos ir kūriamos. Ir marksizmas kaip utopija, tai juk irgi gimė Europoje. Ir Rusijoje revoliucija jie padarė tai, bet ta revoliucijos, jos idėjos tai atėjo iš Europos, marksizmas tai kilo Europai. Ir revoliucionierius toks Leninas kur buvo maitinamas? Iš Šveicarijoje gyveno ir laukė savo valandos. Ir paskui vokiečiai jį atvežė už, už e, vagonę uždarytam. Ir pinigai ėjo iš vakarų Rusijos revoliucijai. Ir paskui jie ant šitos bandė, bazės bandė sukurti jau tą komunistinę utopiją. Ir mano supratimu, tai, kas yra daroma dabar, ir Europos Sąjunga, tai yra dar vienas tų pačių jėgų bandymas sukurti dar vieną utopiją. Dar vieną utopiją. Iš kitos pusės yra jau parašyta ir antiutopija. Orvelas. Yra toks Džordžas Orvelas. Jis parašė knygą, kuri vadinasi 1984 metai. Ir kai jis tą knygą parašė, mes galvojom, kad jis rašo apie Tarybų sąjungą. Tada nebuvo interneto, mes negalėjom daugelio dalykų žinot. Dabar aš skaitau jau internete to paties Orvelo ir, ir, ir kitų žmonių, kurie žinojo tą reikalą, pasirodo jis rašė apie ateities Europą šitą knygą, apie didžiojo brolio akį, kuri visus stebi, apie tai, kad melas tai yra tiesa ir taip toliau, kad viskas yra apversta aukštinkojomis. kojomis. Ir šiandieną mes to Europoje jau ir gyvenam, taip kad Orvelo visos tos antiutopijos jau jos jau tampa realybė. Turim skambutį, paklausom, ką žmonės šneka. Labą vakarą. Labas vakaras, Rolandai. Čia skambina Valdės iš Anglijos. Vieną žinutę esu parašęs ir gavau kvietimą tiesiog paskambinti laidą dabar tiesiog ir skambinu. Labai malonu, tai negaišinkim jūs, jums brangiai kainuoja. Ką jūs pasakysit apie tai, ką mes šnekam? Ką jūs matote? Valandą. Galim kalbėti valandą. Ne, ne, mes turim porą trejetą minučių, nes nori ir kiti. <laughs> Taip. Sakykite esmę, ar jūs rado tas vertybės, kurių tikėjotės atvažiavęs į Angliją? Aš norėčiau, e, aš gyvenu Anglijoje dešimt ir daugiau metų ir norėčiau sudominti visus vieną tokią temą, e, sakykime, dėl migracijos. Tai 14 metų svarbiausia problema ir migracija yra pasiekmė netliktų tam tikrų darbų ir tai yra jau be maž 23 metų senumo labai svarbi tema, apleista. Mes visą laiką iškeliam, sakykime, tokias šviežias problemas, bet mes visą laiką e, e, užsimirštam pakalbėti apie užsisenėjusias problemas. Ir, sakykime, ateičiai noriu pasiūlyti vieną labai labai svarbią temą, Taip. kurios, e, kuris, sakykime, e, kuris, sakykime, yra svarbi jau 23 metai. Gyvendamas Anglijoje aš atsakinėjau nuolat, atsakinėjau į tris klausimus kuriuos dabar garsiai pasakysiu. Kodėl žmonės palieka Lietuvą, kai mūsų galėtų būti net 25 milijonai, lyginantis su Anglija? Antras klausimas. Ką daryti, kad sustabdyti pavojingą Lietuvos tuštėjimą? Ir trečias klausimas. Kaip tai padaryti? Visus šitos tris klausimus atsakinėjau nuolatos ir nuolatos atrandu vieną ar tą patį atsakymą ir prie to atsakymo aš tiesiog dirbu Ir, ir tiesiog, nes yra žinomas tiesiog, e, sakykime, sprendimo būdas, kaip tai padaryti. Suprantate? Nu, jūs turbūt per porą minučių to nepasakysit? E, taip, nepasakysiu. E, nepasakysiu per porą minučių, aš tiesiog gal netgi šiandien dar kartą vėliau paskambinsiu, Gerai. jeigu įmanoma, bandysiu paskambinti dar vėliau, sakykim, kad kiti žmonės galėtų pasikalbėti. Bet iš esmės, kas vyksta? Iškai pirmas klausimas, bandysiu atsakyti pirmą klausimą. Kodėl žmonės palieka Lietuvą? O tai reiškia, kaip, kaip tai suprasti, reiškia, valstybės yra tuštinamos arba papildomos, reiškia, naudojantis dviejų susisiekiančių indų principų. Ką tai reiškia? Jeigu lietuvišką indą paduosim spaudimą slėgį, tai lietuviškas vanduo iš lietuviško indo sutekės ir taip jau į perpildytą anglišką indą. O jeigu paprašiau jūs pasakytumėt, jūs norit pasakyti, kad tai yra samoningai organizuoti dalykai? E, daug laiko stebiu ir manau, kad tai yra ne dėl nežinojimo, būtent yra tyčinis. Tyčinis nieko nedarimas va šitoj vietoj. Tai reikėjo daryti jau mums, tapus nepriklausomiems nuo Maskvos Ir tai jau reikia daryti prieš 23 Bet. metus, kai Lietuva... Apie tai mes kalbėsim va. kitą pirmadienį, kai bus 25 metų jubilėjaus laida apie sąjūdį. Mes kalbėsim apie šitą. Kokias mes klaidas padarėm per šitą laikotarpį. Tai gal atidėkim tada kitam kartui. O bet jūs dar pasakykit savo grinai tokį patyrimą iš to gyvenimo. Kaip tas atrodo viskas? Kaip tos vertybės atrodo iš arti? Ar to šypsenos? Ašgi žinau, ką jūs visi sakot. Juk daugumą jūs sakot, kad jūs ten netapot savais ir netapsit. Šypsenos tos yra valdiškos, jos yra skirtos tik tai tokiam. Ar aš neteisus? Rolandas, galiu pasakyti vieną. Čia visus iš, atvykusius iš Lietuvos laiko tik tai pinigai. Kitokių vertybių čia nėra, Rolandai. Supratau. Tikinausi labai daug žmonių kalbančių. Tvarkoj. Dėkui, skambinkit dar, nes mūsų laikas. Gerai, Gerai atleiskit, kad aš... Aš šiandieną paskambinsiu vėliau būtinai, nes tą temą reikia pratęsti. Gerai, Gerai ir kitą pirmadienį mes tą temą tęsim toliau. Kalbant toliau apie, apie Europos Sąjungą ir apie istoriją Europos, ne, net ne Sąjungos, Europos. Pavyzdžiui, yra toks niuansas kaip e, buitis. Aš net nenoriu pasakoti, jeigu jūs kas neskaitė, tai susiraskite internete, yra pačių vakariečių parašytos knygos apie buitį Pavyzdžiui, Prancūzijoje, Prancūzijos karaliaus dvare, kaip jie prausdavosi, dažnai mane sunku patikėti, ką jie rašo. Aš sakau, net nenoriu šnekėti. Bet ten nebuvo tualetų, pavyzdžiui. Prancūzijos karaliaus dvare, 15-16 amžiuje. Jie tai prašo, čia ne aš sakau. Aš sakau, aš net nenoriu tikėti. Piešinėliai yra siaubingi pripiešti ir taip toliau. Ir tuo pačiu Kernaviai, kai atkasė mūsų archeologai prieš 20 kažkiek ten metų tą slėnį, tarp Neries ir Piliakalnių. Ir atrado gyvenvietės liekanas, datuojamas ten beros 12 ar 13 šimtmečių. Jie rado ten ir lauko tualetus, rado ir pirtis. Vadinasi, ir toj srity mes ne tik, kad neatsilikom, o, o gal net ir priekį ėjom. Aš, kodėl aš apie tai šneku? Aš bandau rasti momentą, kada ne tik Lietuva, kada ir Lenkai, ir Lietuviai, ir Rusai, ir, ir didžiulis va tas regionas vidurio ir rytų Europos susirgo tą komplekso lygą prieš tos vakarus. Aš nežinau atsakymą, aš, aš galvoju, kur tas posūkio taškas, kada mes užsikretėm tą bacilą. Bet šiek tiek dar grįžtant prie istorijos. Žiūrėkit, Lietuva ir Europa. 17 šimtmetis. Švedai puola. 18 šimtmetis. Drasko Lietuvos kunigaikštystė. Austrai, prusai ir rusai. Mes prisimenam rusus, bet užmiršom, kad raskė taip pat Austrija ir Prusai. Trysia dalinosi mūsų valstybė. 18 amžiuje buvo trys padalinimai. Toliau, 19 šimtmetis. Prancūzai ateina, kažko ieškodami. Taip, jie eina į Maskvą, bet eina per mus. Ko jie ieško pas mus, ko jie ieško toj Maskvoje, čia jų reikia klausti. Nu, aš jau apie 20 amžių aš nekalbu. Du pasauliniai karai, vokiečiai du kartus čia ateina. Štai ta Europa, kuri visą laiką mums eina ir eina ir eina pas mus įvairiausiais pavydalais. Taip, dabar jinai čia teisingai kažkas įskambinusių sakė. Jinai dabar eina kitų pavydalų, kitomis formomis. Kitoks turinis, turinys, bet kažin ar pasikeitė esmė. Štai apie ką šneka. Ir dar šiek tiek, jau į mūsų dienas einant, antras pasaulinis karas. Nuvažiuokit jo svencimą. Nuvažiuokit, jis yra Lenkijoje, netoli Krokovas. Nuvažiuokit jos Svensimą. Ir visiškai aš žinau visą, tie, kurie supranta, apie ką aš kalbu, aš žinau, ką jūs turite omeny, viską žinau, bet aš visai ne tą noriu pasakyti. Kaip ten bebūtų buvę su tais klausimais, kurie turi skirtingų aiškinimų, tai, ką vokiečiai darė Osvensime, su žmonėmis suvežtais iš visos Europos, na žinot, kai ten pabūni, kalbėti apie Europos vertybės, o jie tą darė klausydami Bachą, žiūrėdami, vartydami Rubenso albumus. Taip, be abejo, jokios abejonės, Europa per šitą laikotarpį sukūrė įstabę kultūrą, literatūrą, muziką ir taip toliau, bet tas visiškai neapsaugojo nuo Osvencimo, visiškai neapsaugojo. O tai buvo visiškai nesenai. Štai va, ranka pasiekima viskas. Ranka pasiekima. Ir jau visiškai šias dienas grįžtant ir baigiant istorinį tokį ekskursą. Netgi po antro pasaulinio karo, ką išdarinėjo belgai Afrikoje, ką išdarinėjo ir šiandien ką išdarinėja Mali, yra skambutis. Gerai, neverskim žmogaus laukti, paklausykim. Labą vakarą. Labas vakaras. Sakykit vardą ir iš kur? Viktoras iš Kauno. Viktoras iš Kauno. Kaip jūs atsiliepsit į temas, kurias mes liečiam? Šiaip tai temas iš tikrųjų žiauriai įdomias ir, <laughs> ir iš tikrųjų verta jomis kalbėti. Bet vat, pradedant kalbėti apie temą, apie šitas vat, iš tikrųjų vertybinę temą, iš tikrųjų yra dvi vertybės. Viena vertybė yra būti žmogui, kita vertybė yra turėti ir visos vertybinės sistemos dabar funkcionuojančios iš tikrųjų visais būdais gina turėjimo vertybę, netgi buvimo sąskaitą. O žiūrėkit, aš netgi papildyčiau jūs neturėjimo, vartojimo. Nu, Vartok, žinot, vartok žmogau, vartok kuo daugiau. Kartais kiek turi. Va čia ir yra didžiausia problema. Jeigu būtų vartojimo, tai aš sutikčiau. A, jūs nieko prieš. Jo, bet, bet jisai <laughs> nesuvartosi šitie, kiek turi. Ir tas turėjimas, iš tikrųjų, jisai eina, nu, virš visko. Visų vertybių, nu, kaip sakysim, viršūnė yra, karūna yra nusavybė. Sakykit, o kai jūs girdit savoką Europos vertybės, kokia pirmiausia reminiscencija jums į galvą ateina? Tai pirma, pirmiausia, ką galvoju, kad galbūt čia, vat, Vertu, <laughs> kaip sakant, galvodamas apie Europos vertybės, iš karto galvoju apie ne Europos. O apie ką? O apie, sakysim, baimę, kažko baimę, į ką veržėsi Europos vertybės. Baimė, sakysim, baimė, kad, nu, to naikinimą. Sakysim, tai- Nesupratau, aš jūsų tik, jaučiu, kad ir kiti klausytojai nesuprato. A, tu, tu paaiškinsiu. Paaiškinkit. Iš tikrųjų, į tas Europos vertybės šokta buvo po, sakysime, rytų žvėriškumą. A, taip, taip. Aš esu ne vieną kartą sakęs, mes ėjom ten ne, visai nesuprasdami, kur einam. Būtent, būtent. Ir vat, bėgant nuo rytų žvėriškumo, užbėgom... Bėgom nuo vilko, pakliuvom ant meškos, kaip sakoma. Jo. Ir, ir šitoj vietoj tas rytų žvėriškumas, jį dar galima buvo gudrumu paimti. O Europos vertybės. <laughs> Kadangi paremtos pinigais, gudrumo nepavyks. Būtent, paremtas e, karūna, ta vadinama tai. nusavybės karūna, kuri netgi paminusi teisę būti, gina savo, uh, savo... Jūs žino tokį režisierių Jocelianį? Ne, turbūt, nežinau. E, nu, jis garsus yra režisierius. Ne, tai gali būti, bet aš nežinau. Bet jis yra pasakęs labai atliepdamas jūsų minčiai kad jis anuo, anuo laiku toj tarybinėje erdvėje dirbdamas režisierium, sako, aš galėjau apgauti valdžią. Parašė scenarijų visą kitą. Dabar apgauti sponsorius finansinius, aš sako, neturiu jokių galimybių. Tai va, tai. tai. Iš tikrųjų, iš tikrųjų vertai, Europos vertybės tai kaip ir nieko yra. Iš tikrųjų, jos yra niekinės. Yra Supratau. mitas, burbulas, kuriuose jokio turinio nėra. Gerai, dėkui Jums. Dėkui Jums. Turim ir dar, turim dar vieną skambutį, taip? Labą vakarą. Labą vakarą. Jūs kur jūs ir kaip vardas? Rasta. Rietavo. Ras. Išretavo? Taip. Išretavo. Tarp kitko, e, e, lietuvaičiai, turbūt ne visi žinot, papasakokit trasą apie Rietavą lietuviams. Tai yra labai įdomus miestelis. Jis pirmas, nu pasakykit jūs. Ai, nu, pirmas įsivedė elektrą, pirmas ten telefoną Oginskis organizavo, bet kodėl sakot, kad nežino? Žino, gi turgų visi. Nieko, kad priminsim, tai nebus blogai. Sakykit, Ras, aš jūsų taip paklausiu. Iš, iš jūsų klasės, jūs kada mokyklą baigėte? O, jau seniai, sakykime, 90, 90 panašiai. Kiek iš jūsų klasės išvažiavo, kiek liko? Maždaug, maždaug, procentiškai. Manyčiau, manyčiau nu, mažesnį gal pusė, bet, bet labai daug. Labai, labai daug, daug, labai daug. Jeigu ne patys klasiokai, tai bent jų vyrai, žmonos. Supratau. Jo. Ir ką, atrado jie laimę, kurios ieškojo? Nu ką, ta laimė tokia, kaip va čia ir minėjo materialinė, pinigėliai. Nu, suprantama, nu, pinigai irgi reikalingi, tai važiuojam. Taip, bet aš, aš manau tokį, tokį dalyką, dar diskutavom, šiandien sūnų turiu 18 metų, dar nepilnai, va, diskutavom, kad um, e, kažkaip išėjo tokia kalba, jisai sako, jeigu, sakau, ar tu važiuotum, tu nori, nu jisai čia gyvena, jisai nežada, bet sako, jeigu aš galėčiau rinktis, kur gimti, Taip. rinkčiausi gal Ispaniją, gal Ameriką, gal Angliją. Bet sakau, tu negali rinktis tiesiog. Taip, be abejo, be abejo. Tai, e, reiškia, tai dar jis pasirinktų gimti kokiu nors šeichų naftą, supranta. <laughs> Žinoma, e, bet jeigu mes, aš manau, mes gimėm čia Lietuvoje, tai, tai jeigu ir išvažiuojam ir dėl tų pinigėlių, ir dėl, ir ten dėl kažko galbūt, e, tai vis tiek tos nostalgijos, Vat su kuo pakalbu šitą, ten ir gyvena Anglijoje jau 20 metų, dar išvažiavę, kai ten nebuvo legalu, ir dirba, ir neblogi darbeliai, ir namus ten pasiemė, jau vos neįsimokėjo. Bet sako, vis tiek aš čia pensijon, vis tiek aš čia parvažiuosiu. O kodėl, sakykime, negrįžta, ponė Rasa, tie, kuriems ten nelabai pasisekė? Kodėl negrįžta? Nu, na, tokių, tokių <laughs> turiu pažįstamų istorijų, tokių prisiklausau, ypač vyriškoji ta mūsų dalis lietuvių. Aišku, niekaip negali galbūt žmonės peržengti iš didumo, galbūt puikybė kažkokia, nes e, daugumai draugų, kurie čia išvažiavo, išlydėjo, nu kaip e, ten užjūriai, žinoma, ten galimybės kitos, nu galbūt vieniems pasiteka, bet kuriem nepasiteka. Bet ar tikrai tos galimybės kitos, ponė Ras, ar tikrai jos kitos? Mhm. Ypatingai šiais laikais, kai ta civilizacija yra visiškoj krizėje. Nu, čia, čia jau tokie klausimai, bet žinot, E, jeigu vat žmogeliui nepasitikė, o čia dažniausiai laiškai eina, ar elektroniniai, ar kokie, kad aš ten taip ir taip, vat, e, nu, žinau tokią istoriją, kad e, dirbu interjerų dizaineriu. Nu, aišku, uždirbu daug, o kai paaiškėjo, langus pauna žmogus. Nu, ir, ir, ir aš čia... žinau tokių istorijų. Ir aš, oi, kokių istorijų žinau, kai realybė yra vienokia, o laiškose žmogus rašo pasakišką vaizdą. Už tai vat, ir sunku yra kitam peržengti, kaip sako, tą savo bankrotą. Sunku yra pripažinti, betgi žmogus visada gali iš naujo pradėti. Visada pats pralaimėjimas tai yra ten, jeigu ta, tu savo pasakai, kad viskas. O kaip... Bet mes ne, ne, nepulkim į kitą kraštutinumą. Čia dabar daug kas pagalvos, kad mes čia tiesiog kažkokią propagandą varom ir raginam nevažiuoti kontroliuoti. Be jokios abejonės, šiuo metu ten yra daug kur ir daug kuo finansiškai geriau. Taip. Ir aš paskui paaiškinsiu, kodėl pas juos taip yra. Tai irgi reikia suprasti. O šiaip, ponė Rasa, o kaip jūs sakytumėt išdavystė šiandieną Lietuvoje? Ta savoka, ką jinai reiškia? Ar apskritai jinai dar ką nors reiškia Lietuvoje? Aš manau, išdavystė <laughs> yra neturėti vilties. Ir aš, va, vienas, a gražus atsakymas. Jo, kaip prieš tai vyriškis labai gražiai ir ten gal vos nemoksliškai kalbėjo, bet jau visur juoda, juoda, juoda. Nu taip negalima ir taip nebūna mūsų brangieji lietuvos vyrai. Visada reikia turėti viltį ir mes būtinai padarysim taip, kad būtų. Tvarkoj. Gerai. Tuo ir atsisveikinam. Sėkmės. Telefonas 2333 212 Vilniuje. Taip, tęsiam naktigonę, kalbame apie vertybės, apie Europos vertybės, be kurių, kaip kas mano Lietuvoje, mes pražūsime. Turime telefoną. Labas vakaras. A, labas vakaras. Aš žinau, jūs, jūs vardu Vygantas, mes su jumis tarėmės pasišnekėti. Taip, jūs internete vadinatės Matrica Lietuvoje, taip, aš teisus? A, taip, aš, Taip, esu pasivadinęs Matrica Lietuvoje. Ir kaip jūs rašėt, jūs daug laiko praleidot ne Lietuvoje? taip aš e, devynis metus pragyvenau jungtinėse amerikos valstijose su šeima ir olandijoje e, vienas pragyvenau e, bandžiau dariau viską kad šeimos tenais nenuvežti tai galėčiau trumpai papasakoti. Papasakokit, kaip toms, tos Europos vertybės atrodo jums ten iš arti, arba atrodė, kai jūs ten buvote? Nu, gal pirmiau apie jungtinės valstijas, nes kai pragyvenus devynis metus jungtinėse valstijose, susidaro toksai vaizdas, kad a, a, mokyklos, mokyklos ir mano sunus ėjo tenais porą metų ir tą paruošiamąją klasę ir į, į, į pirmąją klasę. E, susidaro toks vaizdas, kad mokyklos tenais faktiškai kaip didelis kalėjimas. Ir, ir, Ką iš turiu to menį, labai skamba taip e, Nu, galėčiau pasakyti tai, kad e, jau tenais mokiniai pratinami yra prie tokių kaip ir muštro. Pavyzdžiui, kad ir toks pavyzdys, tėvai atveda e, ryte vaikus į mokyklą, turi jie atvesti. Ir būna taip, kad pavyzdžiui atvažiuoja ar 10 minučių, ar 15 minučių anksčiau prie mokyklos. Vaikai mokykla yra neįleidžiami, turi laukti prie durų, ir tik tai į mokyklą įleidžiami yra su skambučiu. Žodžiu, ar tenais lietus lyto, ar, ar žiema. Na, tai gal čia jūsų mokyklai nepasisekė, kažkaip sunku patikėti, kad tai būtų visuotinė. Bet suprantat, čia yra detalės, jūs gal pabandykit apibendryti apskritai, kas ten, kaip tas gyvenimas atrodo. An kiek jis skiriasi realybėje, va, devynis metus pragyvenus, nuo to, ką mes matom per e, televizorių, sakykim, tokį. Labai skiriasi, labai e, ten filmuose ir visame, visur kitur ir Amerika išaukštydavo, yra, kad mes viskas geriausia, bet iš tikrųjų mokymo sistema yra labai prasta. Aš, pavyzdžiui, užaugęs esu augęs, tai vadinamai, tarybinė sistema ir galiu sulyginti e, tą sistemą ir aną sistemą. Man tai buvo šokas, kad tokia, e, vadinama, ekonomiškai stipri šalis E, gali tokias e, labai silpnas mokyklas turėti, e, ypatingai tas vadinamas... Jūs mokyklas. turbūt žinot, kad ten yra dvi sistemos mokyklų. Viena yra privati, už didelius pinigus ir ten visiškai kitaip vaikus moko ir auklėje. Taip, bet tų yra 10 procentų. Nu, tai jų daugiau ir nereikia, kad valdyti visuomenę. Taip, O ta, ta vadinama vidurinė klasė ir, ir, ir, ir visa ta kita e, eina į tas vadinamas viešas mokyklas, kurios tikrai yra nelabai ne nelabai ne tokio lygio, aš galėčiau. Taip, ir šita sistema jau Lietuvoje taip pat yra. Ir... Jinai po biškis skverbėsi, kad ir va tokie pavyzdžiai, pavyzdžiui, mokykloje, mokykla šnipinėja vaikus. E, mano sunus, pavyzdžiui, yra pasakojęs, kad į mokyklą ateina policininkai ir praveda paskaitas, kad uh, uh, vaikai turėtų uh, kabutėse raportuoti E, e, pasakoti apie savo tėvus. Ir e, siūlomos yra kaip premijos iki 200 dolerių. Žodžiu, tokie dalykai dedasi. Skandinavija irgi šito yra. Žiūrėkit, o jūs susidurdamas su amerikiečiais, ar, ar, ar pasitvirtina bendraujant su jais tas masinis amerikietis? Kaip apie juos yra sakoma, kad jis labai mažai ką žino apie pasaulį, jau nekalbant, kad jis nežino nieko apie mus apie pasaulį tikrai mažai žino, bet e, tas stereotipas apie amerikietę vis tiek yra sukurtas. Šiaip tie amerikiečiai labai nuoširdų žmonės. Aš, bet, e, taip, čia ne apie nuoširdumą šneka, čia šneka yra apie pasaulį. Apie saulėžiūrą yra labai labai siauro supratimas. Yra, yra Amerika jiems, yra, o visas kitas pasaulis yra, jie viską sužino iš spaudos. Dalį iš tos pati vadinamos mainstream spaudos ir tai jie susidaro iškreiptą vaizdą. Taip, kad kas liečia, aš visą laiką lygindavau tą tarybinę sistemą mokymo ir, ir tą, ką aš pamačiau, tai aš buvau šokęs. Jūs visą laiką kalba tik tais apie mokymą kažkodėl. Ką jūs visą ten 9 metų tik mokytės ar kaip? Kad tas jums... ne, ne, aš ir mes kaip ir <laughs> ne, ne tik. O Olandijoje, ką jūs apie Olandiją galit pasakyti? Aš apie Olandiją, kada mes grįžome iš jungtinių valstybių, aš tau pasakiau, kad jokių būdų stengsiuosi viską daryti, kad šeimos ten netvežti. Nes ir vėl, e, jeigu su šeima atvažiuoja, reiškia, tavo vaikai turės eiti į tą mokyklą. Tai visą tai suprantama, Vygantai, bet pašnekėkime apie Olandus, ne apie jūs. Ar teisybė yra toks pasakymas? Aš esu su juo susidūręs. Man yra keli pažįstami pasakoja, kad Olandas į trečią dieną, jeigu su juo išgerinėjai visus tris vakarus, tai va į trečią vakarą jis tau jau taip paaiškins, kas vyksta ko tikrai neišgirsi nei po Olandijos televiziją, nei per kokią kitą. Kitaip sakant, žmonės, žmonės bijo ir šnekėt atvirai tenais. E, labai bijo ir, ir jie labai tokia, tas galima sakyti, masinis politinis korektiškumas. Aš esu ne vien su vienu Olandu kalbėjęs apie tą karališką šeimą ir aš esu vieną kartą atsiprintavęs ir straipsnius ir, ir, ir sakysiems, pasižiūrėkite, kokį jūsų karališką šeimą skandalas po skandalo. Jie žiūri, akis šypsosi ir uh, Mes vis tiek mylime karalienę. Nu, suprantam. Nu ir mylėkim e... kartu su jais. Tada gerai, Vygandai. Taip. Dėkui jums. Dėkui. Skaitykit e... komentarus, parašykit ką nors. Komentarų matau daug yra. E... Nes, dėkui. nes mūsų laukia kiti skambučiai, matau. Dėkui. Labą vakarą. Labas vakaras. Kaip jūsų vardas, iš kur skambinat? Esu Raimondas, iš Pakaunės. Raimondas iš Pakaunės. Taip, jūs klausot mūsų visą laidą? E, nu, pirmas iki klausaus, bet e, domiuosi šitom temomis. Ir, ir ką? Tiesiog sugalvojau, kad reikia savo nuomonę pareikšti. Be abejo, reikia. Ja. E, tai pareiškit. Jo, mane sudomino ta tema. Girdžiu daug tokių pasipikstinusių pasisakymų, bet klausimas, o ką daryti? Ir ką jūs siūlytumėt? Ir kokiom vertybėm remtis. Tai apie tai ir šneka turėtų būti. Mūsų, mūsų ja. šiaip tikslas ir yra bandyti aiškintis, kokiomis vertybėmis mes turėtume remtis, kalbėdami apie vienybę. Ta vienybė te žydį. E, žmonės, e, manau, kad e, mes esam nedaug nutolę nuo žemės. Ar tai pirma karta, ar tai antra, pasiremkim tuo. O kaip tai konkrečiai, yra... tai yra tokie gražūs, bet gana abstraktų žodžiai. Konkrečiai, kaip tas atrodytų pasiremti? tiesiog e, kodėlgi negalėtų lietuvis įsigyti kiekvienas, kiek gali. O jeigu jis nenori, matot, nu, matot jūs jau no, nu, siūlai, siūlat e... sunkiai gyvendinamą dalyką. O jeigu aš nenoriu to žemės įsigyti? E... Mažiau, tos, tos vertybės turėtų būti. nusipirkti <laughs> Aha, ir tai tiesiog man. E, pajusti tą ryšį su žeme ir pabandyti tiesiog turėti gabalėlį savo tėvynės. Suprantama, Raimondai, Nes bet suprantat, kaip yra. gyveni kažkur tai bute, ten tai jūs teisus. aukšte. Taip, jūs teisus. Jūs teisus, bet tai jau yra primetimas žmonėms savo matymo. Vertybės turėtų būti ant tiek bendros ir ant tiek universalios, kad nereikėtų žmogaus prievartauti. Čia būtų galima šnekėti, kad vat, žemės užsieniečiams neparduoti. Tai būtų bendra vertybė. Ir tie, kurie nori iš lietuvių tą žemę turėti, prašau, tegu turi, kurie net, nenori, neturi, bet jinai turi likti Lietuvos piliečių rankose. Štai viena iš vertybių būtų, ar ne taip? E, aš tai sutinku, nes e, mes e, kaip piliečiai su savo žemė sudarome valstybę, jeigu tai valstybė. Arba kalbėkime apie tautą, ar, ar, ar nežinau, kaip visuomenę, tautinę, kažkaip tai. Galvoju, galvočiau taip. Ir, bet į ką daugiau atsirems šiai dienai. Mm, Blakas, šeima, ieško, šeima, šeima, o į labai įvairius e, šiuolaikinius šeima e, modernus požiūris. Tegu jisai būna modernus, bet jis neturi pereiti tam tikros kritinės ribos. Ne. Tai mes e, tai suprantam, bet, sakysim, toj pačioj grupiai, kurie galbūt palaiko tą šeimą, yra labai įvairių. Vieniems tai šeima atrodo dviejų žmonių vyro moters sąjungos. Ir bet į ką daugiau atsirems šiai dienai? Blakas, šeima. Ieško. Šeima. Šeima, o į labai įvairius e, šiuolaikinius šeima e, modernus požiūris. Jeigu jisai būna modernus, bet jis neturi pereiti tam tikros kritinės ribos. Ne. Tai mes e, tai suprantam, bet, sakysim, toj pačioj grupiai, kurie galbūt palaiko tą šeimą, yra labai įvairių. Vieniems tai šeima atrodo dviejų žmonių vyro moters sąjunga, kuri turi būti bažnyčioje. Kitiems užtenka valstybinės patvirtimo, o, o kitam tiesiog e, užtenka tikrų jausmų. Supratau. Vyro ir moters jausmų, Be. tai yra tai šeima. Kad nevyktų, Bet žiūrėkit, čia nėra, aš nematau... Diskusijų tuoti. <laughs> Žiūrėkit, Raimondai, aš nematau čia problemos. Aš nematau problemas. Problema atsiranda taip, tada, vertybė, kada, kada šeima susidaro iš moteris plus moteris lygų nulis. Va tada atsiranda problema. Mm, tiesiog žmonės e, o, o kada šeima... eksperimentuoti mėgsta. Sakysim, taip, jeigu Aha. plačiaja, tai prasme, švelniai tariant. Nu, <laughs> bet e, aš kalbėčiau taip, grįžti, o dėl nacionalinių vertybių, tiesiog jos yra viduje ir gal dar per lengvai gyvename. E, kad neiškyla tie dalykai. O čia jūs pavyzdžiui, įdomi, įdomų motyvą palėtėt, iš tikrųjų. E, aš, pavyzdžiui, turėjau tokį, vat, bendrauju darbo reikalais ir atvykęs Danas pas mus pasakoja, sako, aš gyvenu Vokietijoje jau 25 metus. Bet sako, aš žinau, kad vokiečiai du kartus buvo okupavę mano Daniją. Nėra Europos vertybių nacionalinės vis dėlto vertybės yra kažkur giliai viduje, jeigu jūs paslėptos ar taip. kaip, bet jos yra. Jeigu jūs jau paminėjote Daniją, aš pasakysiu vieną įstabų dalyką apie Danus ir Vokiečius. Kopenhagoje yra pasipriešinimo muziejus. Ir Vesterplatėj Lenkijoje yra pasipriešinimo muziejus. Bet Lenkai priešinosi ir visi žuvo – Ten apie mėnesį jie laikėsi prieš vokiečius. O Danai pasidavė be kovos, o pasipriešinimo muziejus yra ir Lenkijoje, ir Danijoje. Ir jūs jie einat... Buvo partizanai, tarp kitko, Danai jie irgi buvo no, partizanai. Palyginus, palyginus. Nedidelis, bet buvo. Labai, ned, labai jau nedidelis. Taip. Čia tik taip savo. Čia kada taip, nors taip. atskirai. <coughs> Pašneik, dėkui jums. Dėkui. Prašau. Kalbant apie tas Europos vertybės, aš dar sėki sakau, man pačiam neaišku, kada mes užsikretėm šito kompleksu. Kur ta pradžia? Ir bandydamas ieškoti atsakymų, aišku, aš vieną iš jų randu LDK elite. LDK elitas užsimanęs privilegijų tokių pačių, kurias turėjo Lenkų ponai, pradėjo visokius e, susitarimus su Lenkais, taip atsirado bendra Lietuvos Lenkijos valstybė ir didžia dalim tai buvo ponų noras turėti privilegijas tas pačias, tą patį kažkokį gražesnį jų manimų gyvenimą, negu jie čia turėjo Lietuvoje. Jie visiškai negalvoja apie tautą, negalvoja apie liaudį. Jam tas siauras sluoksnis žmonių, mąstė tik apie save. Ir štai vienas, vienas dalykas. Iš kitos pusės Lietuva, 16, 17, 18 amžius, tai yra valstybė nuo jūros iki jūros. Mes esam viena didžiausia Europos valstybių. Labai rekomenduoju, kas turit galimybių, pavažinėkit po Volynės sritį. Jis yra Ukrainoje. Jūs nustepsit, tai yra būsios mūsų žemės. Kiek ten yra pilių ir rūmų, tai toj Volynės nedideliai apskrity yra daugiau tokio tipo statinių negu visoje Lietuvoje kartu sudėjus. Tada jūs skaitydami istorijos vadovėlius suprasit, kodėl mūsų žmonės taip gynė volu, Voluinėnai tada vadinosi. Jūs pamatysit, kad mes nieko nesiskyrėm tuo metu greičiausiai nuo, nuo tos Europos, kurią dabar mes taip sergam. Toliau, 19 šimtmetis, kada Lietuva pakliūna į Rusijos imperijos sudėtį, rusų inteligentija, rusų elitas užsikrečia, na, prancūzų filiją. Jie kalba prancūziškai savo dvaruose, jie pinigus semėsi iš savo valstiečių, bet leidžia juos kur nors Nicoj ir panašiai. Ir man atrodo, tai irgi paliko mūsų visuomeniai ir mūsų e, inteligentijoje irgi pėtsaką. Mes tada kažkiek, matyti, irgi tą bacilą dar labiau persėmėm. O iš kitos pusės jau Dostojevskis. Jau Dostojevskis prieš 150 metų rašo lygiai tą patį, kas dabar. Jis kreipėsi į anometinius liberalus ir sako – kad jūs esat išdavikai savo krašto, jūs nieko nematot gero pas save ir viską pervertinat tenais, kur jūs vykstat išlaidauti ir panašiai. Taip pat, kaip nedaug kas pasikeitė nuo Dostojevskių laikų. Paskaitykit jo ypatingai rašytojo dienoraštį ir panašius veikalus. Bet aišku, pagrindinis matyt tas mūsų jausmas apie vakarus, tai susiklosti pokaryje, kada mes buvom už geležinės uždangos, kada mes po pasaulį keliauti negalėjom, interneto tada nebuvo, ir mes susikūrėm savo Europą patys. Iš nuotrupų, iš savo vizijų, iš savo vilčių. Ir kai atsirado galimybė įstoti tą Europos Sąjungą, mes ir stojom visiškai jau nebežiūrėdami kokiomis sąlygomis, kaip čia viskas bus. Ačiū tik, kad mus priima, manydami, kad tai automatiškai įspręs visas mūsų problemas. Ir pirmiausia, mes stojom ne į realią Europos Sąjungą, o į savo susikurtą, kuri nieko bendro neturi dažniausiai su mūsų iliuzijomis. O ypatingai čia gražiai atrodo jungtinės valstijos, čia ne Europa, bet mūsų sąmonė juk ar jungtinės valstijos, ar ten vakarų Europa, mums visa tai yra bendrai vakarai, Tie, kurie mus vilioja ir kur mes kaip draugeliai į šviesą skrendam. Bet kažkodėl, vėlgi, kaip tas, kuris mane kritikavo Ignas ir sakė, atjunkit jausmus ir junkit mąstymą. Ignai, aš pasinaudoju paties patarimu. Aš atjungiu savo emocijas, aš puikiai suprantu ir mano jausmai lygiai tokie patys. Aš suprantu, kaip ir ta, ta iliuzija vakarų kaip kloš, ir jinai manyje gyvena, ir net įjungęs protą aš negaliu patikėti, kad tai, ką aš matau, iš tikrųjų taip yra, nes jausmai nenori tuo patikėti. Ir štai grįžkim prie jungtinių valstijų atjungia emocijas. Taigi vergovinė santvarka panaikinta. Prieš 150 metų tik tai. Vergovė ten buvo, buvo pardavinėjami žmonės turgose. Turgose. Toliau rasinė segregacija, kada juodieji ir baltieji, pavyzdžiui, negalėjo važiuoti vienu autobusu, tai jinai dar gyvavo tada, kai aš mokykloje mokiausi. Apie 70 metus dar jungtinėse valstijose buvo lentelės, kur juodiesim, kur baltiesim. Čia viskas vatranka pasiekiama. Toliau, rinkimai jungtinėse valstijose, netiesioginiai. Niekas nerenka ten, pavyzdžiui, tiesiogiai prezidento. Yra rinkikų kolegija. Ten yra mirties bausmė. Čia kis klausimas, kaip aš ją vertinu. Bet kažkaip niekas uh, užmiršta va tokius dalykus. Toliau. Jungtinėse valstijose šiandieną yra daugiausiai kalinių, daugiau net negu Kinijoje. 2,5 milijono kažkur, vada apie tokį skaičių. Kaliniai tie dirba darbus, jie yra išnaudojami ir taip toliau. Tai jau, kariauja be perstojo jungtinės valstijos. Nėra ne vienų metų, kad jie kur nors nekariautų. Jie yra panaudoję ir atominį ginklą, ir visus įmanomus cheminius ginklus. Kol kas atominio ginklo niekas daugiau nėra panaudojęs. Jų skola šiandieną yra milžiniška. Milžiniška. 16 trilijonų dolerių jie yra prasiskolinę. Kaip valstybė. Pinigus spausdina be jokio apribojimo. Ir dėl to, kad turi didelę karinę galę, tie pinigai yra įmami. Viskas, viskas laikosi ant, ant, ant karinės galios ir ant piaro iš esmės. Viskas yra absoliučiai ne taip, kaip mes įsivaizdavom gyvendami už tos geležinės uždangų. Ir štai atvažiuoja toks veikėjas iš šitos šalies ir pradeda mane mokyti demokratijos, pradeda mane mokyti kažkokių ten teisinių dalykų. Aš esu susidūręs tokiais žmonės, aš jų esu ne vieno paklausęs – O jūs žinot, kad mūsų konstitucija yra lygiai tokio pačio amžiaus kaip ir jūsų? Aš turiu omeny bendrą Lietuvos Lenkijos valstybės konstituciją. Kad mūsų statutai, valstybės statutai, teisinė bazė valstybės buvo priimti tada, kai jūsų iš viso dar nebuvo tos valstybės. Pas mus vergovės apskritai Lietuvoje niekada nėra buvę. O jūs vergovinę santvarką tik, tik, tik va, likvidavot? Tai kas ką turėtų pamokyti demokratijos, jūs man pasakykit? Man šitie klausimai yra neaiškus, kai aš įjungiu smegenis. O kai aš, aišku, smegenis atjungiu, o palieku tik jausmam vadovauti, be abejo. Be abejo, aš myliu jungtinės valstijas ir, ir visas kitas Europos valstybės. Turim skambutį. Klausom jūsų. E, labą vakarą. Labą vakarą. Kas, kaip vardas, iš kur? E, čia Olegas iš Kintų trukdo jūsų. O, jūs jau skambinat man. Taip? Jo, jo, jo, jo, jo praeitą laidą. Supratau, malonu štabo norėjote pagrindinį? Jo, jo, jo, jo, jo. Taip, ką jūs pasakysite, jeigu klausot nu, mūsų laidą? Aš norėčiau, kaip sakosim, pratesti tą jūsų temą, ką jūs sakot, kada mes susirgom tą lygų. Taip, kad kada mes susirgom, taip. Labai šauniai jūs viską dėstėt apie statutus, apie viską, nes teisingai iš tikrųjų e, kitų valstybių Europos e, pagrindas, e, į pagrindą buvo įdėti mūsų statutai, bet iš tikrųjų viskas prasidėjo žymiai E, anksčiau tą e, iliuziją, į kurią mūsų traukia. Dabar mes tik, aišku, pasiekmes jau skinam, e, kad kodėl mes, kaip sakosi, taip norime tą tai Europą ir taip toliau. O kada anksčiau? Sakykit konkrečiai, nes laikas tai bėga. Čia, čia faktiškai dar prieš kryžiuočių okupaciją ekspansiją, nes e, jokių būdų... Oi, pasimesim, mūsų... ponsolegai. Jo, jo, žinokit, tamsta. Iš tų, viskas... iš tų laikų rašytinių šaltinių nėra, taip kad jūs... Yra, yra žinokit, tų rašytinių šaltinių. Net jeigu e, papanalizavęs mūsų istoriją, e, tai ten yra parašyta, kad mūsų protėviai gyveno e, bendruomenėse, jie neturėjo, pavyzdžiui, nei kastų sistemos. E, pas mūsų protėvių tai buvo tikroji kultūra. Jie gyveno darnoj su gamta, su savim, su aplinkiniais. Jie nepaliko mums jokių šiukšlių nes visi pastatai, kur kaip buvo statomi, yra iš molio, iš medžio vėl į gamtą, o tie grįvėsiai, kur ten Egipte, Romui ir taip toliau, čia yra kaip tik degradacija, čia yra šiukšlinas. E, tarp kitko, jie buvo taikus gyventojai, čia vėl istoriškai net tuos ne, iškaiptuose. Nesutiksiu, jeigu jie, būtų man... buvę, jeigu jie būtų buvę taikus, jau mūsų nebūtų kaip palikuonė. Gerai, gerai, paklauskit, taikus tai čia nereiškia vergas. E, mes priklausom dideliai, aišku, civilizacijai, o Lietuva yra iš tikrųjų jo širdis. Čia yra jos koncentratas, čia buvo didinga rasų civilizacija, Lietuva čia ir brandolys. Taip, o, jūs čia, aš, aš žinau, kur jūs sukat, aš žinau, mes... Ja Žiūrėkit, kai bus, kai bus mhm. E, ras, rasos, mhm. padarysim specialią laidą apie istoriją. Tada va tas temas pa, pagvildensim. Paskambykit, jo, gerai? Kas gaunasi, labai gerai, bet esmė tame, kad mums nuo tada vis perždavo, kad vadinasi, mes norim į Europą. Kodėl mes, pavyzdžiui, šiandien mes nenorėjome. Mes o ne, ne... durbės mūšį. Dėl to, kad durbės mūšį buvo iš tikrųjų įsivadavimas. O mes švenčiam savo pralaimėjimus, kada už karūną buvo atiduota Prūsija, Žemaitija ir taip toliau. E, man nu, čia viskas yra labai giliai ir mums pastoviai kalama, kad mes labai norim į tą Europą ir e, tos vertybės. Aš tikrųjų tos vertybės yra e, vertybės vergvadinės santvargos. Э, mums reikia prisiminti vertybės э, mūsų protėvių, kada jie gyveno darnoj su gamtu, su savim, su aplinkiniais, nes žemaičiai paskutiniam laiške Vytautui rašė, mes esam laisvi Dievo vaikai ir tu neturi jokios teisės su mumis taip elgtis. Šitą gerą mintim ir baigiam pokalbį tada mūsų laukas eina. Dėkui Jums. Gerai, Skambykit kitą pirmadienį. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Studijos telefonas 2333-212 Vilniuje. Taip, tęsiam naktigonę ir dabar pakalbėsim apie jaunalinės justicijos reikalus. Turim telefoną. Labas vakaras, ponia Aurelija. Labas vakaras. Ponia Aurelija yra Seimo narė, Aurelija Stancikinė, jinai ten viduj, žino viskas, kaip vyksta. Tai dabar pasakykit, šiaip, iš kur tas noras, tas visas pataisas stumti? Ar čia, ar čia mūsų žmonės, Seimo nariai, patys susigalvojo, ar čia jiem kažkas tiesiog atnešė? Tai žino, čiagi viskas vyksta labai paprastai, yra tos europinės teisės normos, kurios bandomos buldozerį nuleisti į Lietuvą, ne tik į Lietuvą, į visas Europos Be abejo, visas. Ir man tik tai labai keista, kad iš tikrųjų atsiranda Seimo narių, kurie visiškai nemastydami apie tai, ką daro, aš tiesiog drįstu pasakyti nemastydami, nes iš tikrųjų logiškai mąstantis žmogus, ypatingai moteris, turinti šeimą, auginanti vaikus, na, negalėtų taip, na, tokių, aš net jas vadinčiau nelogiškomis, neprotingomis, tų, tų tokių pataisų siūlyti ir, ir na, tiesiog iškelti tos problematikos ir, ir tokias aukštumas. Dabar pasakysiu, kodėl aš galvoju, kad iš tikrųjų jos yra stumiamos ir todėl, kad, <clears throat> žinot, tas e, Lietuva turi, ir jūs šiandien nemažai kalbėjote savo laidoje, turi iš tikrųjų labai neblogas laiko patikrintas tradicijas. Tai Lietuvoje labai tai smarkiai susiję yra iš tikro su šeima, su šeimos vertybių supratimu ir vaikų auklėjimas. Žiūrėkit, nuo senų senovės net mūsų pavardės, net mūsų, pažiūrėkit, tos mergautinės įtės, tesaitės ir moters. Pas mus viskas susiję yra su kažkokia socialinė padėtimi žmogaus. Žiūrėkit, ponia Aurelė, jūs čia, man, viena mintis man knipštelėjo, vat, kai jūs tą paminėjot. Mūsų pavardės, visos tos aitės, įties mažybiniai žodeliai rodo labai rafinuotą santykių lauką rodo socialinę padėtį šeimoje. Ir tas, ir, ir šiaip, kad tai buvo išvystyta sistema. Be, be abejonės Be abejonės. Ir tai jau kiekvienam yra aišku, žinant ar ne tave, susitikus, jau kiekvienam yra aišku tavo tam tikra šeimininė padėtis. Nu, bet liberalas atsakytų, jis kaip tik šito ar nenori, nu, nenori, kad visi matytų jo šeimininę padėtį. Palaukit, bet mes dabar nešnekam apie tai, kas ko nori. Mes šnekam apie tai, ką mes paveldėjome su giliomis paprotinėmis tradicijomis. Ir dabar reikėtų šnekėti apie tai, ar mes tai mokam išsaugoti ką istorija mum jau iki mūsų dienų atnešė. Ar mes labai lengvai išvaistom visą šitą palikimą, visiškai negalvodami, ko tai verta. Ir kaip jūs saky, ar, ar išvaistysim, ar atlaikys Seimas? Kaip jūs prognozuojate? Žinot, aš, kai aš matau tą didžiulį spaudimą ir dabar, va, tai antroji kodencijoje vėl tą didžiulį spaudimą, ypatingai su abecelės E, e, tam tikrais keitimais, su, su pavardžių rašymais. Aš be abejo nesutinku, kad kiekvienas turi teisę savo pavardę pase rašyti taip, kokia, na, kokia jinai yra, ar ne? Bet e, kodėl to nepadaryti, pavyzdžiui, antrame puslapyje? Taip, bet čia kita tema, mes nelieskime, mes kalbam apie juvenalinį justiciją. Ar atlaikys Seimas, ar bus vis tik tai tos pataisos priimtos? Kaip jūs prognozuojate? Tai visas vertybės. Aš tikiu, kad Seimas atlaikys, kadangi iš tikro Seime uh, Nors patikimo metu buvo pritarta ir beje daugumoje konservatorių balsais, bet kai dabar su jie išneki, jie supranta, kad yra įvykęs kažkoks didžiulis nesusitikimas. Ir tie patys net liberalai, pavyzdžiui, tas pats Šimašius, aš su juo asmeniškai kalbėjau, jisai irgi nesupranta, kaip, kaip pavyko tam patikimui įsteime praeiti. Nes jisai sako, tikrai čia reikia skubiai taisyti, jisai pats, kai buvo teisingumo ministras, apvažiavo namus ir matė, kad vaikų naimuose yra vaikai nuo prieraišų raišumo netgi ne tai, kad nepratinami prie raišumo, bet netgi atpratinami atgrasiai. Ir iš jų atimami žaislai, kad vaikai nepriprastų prie tų žaislų, kad neprisirištų, kad nebūtų. Čia, nes visi čia yra detalės. Kalbėkim, kalbėkim detalės, šiek tiek bendriau. Labai svarbios. Jeigu Be abejo, svarbios, bet... Kad mes galvojam apie vaikų į gerą aplinką, tai tada, mato, tos detalės yra labai svarbios. Tai net šimašis tą supranta. Tai be to, aš kiek žinau, kad verka teisingumas, m, mm, frakcija nepalaiko tos pačios Valiukievičiūtės patai pataisų kiek žinau kad ir socialdemokratai yra pakankamai na griežtai nusistatę ne visi be abejonės ten skyla ta frakcija bet aš labai tikiu kad seime tikrai to sveiko proto užteks na būtų gražu sakykit ponia aurelija jeigu aš jūsų paklausiau kas šiandien mūsų visuonė, visuomeniai vadintina išdavyste Išdavystė, kas vadinti? Taip, ką reikėtų padaryti, kokias vertybės reikėtų išduoti, kad šitą žmogų galėtume vadinti tautos išdavikų? Oi, čia galima labai daug šnekėti. Be abejo, daug aš, nešnekėkit, e, porą sakinių. Daug nešnekėkim, bet jūs norit, kad aš prie juvenalinės justicijos? Ne, nebūtinai, jo, ką tik norit atsakykit. Žinot, išduoti, išduoti tautos papročius ir valstybės papročius, manau, yra labai didelė išdavystė savo valstybės prasme žiūrint. Tai yra atsakymas. Dėkui Jums. Dėkui. Prašau. Dėkui. Turim kitą skambutį. Labą vakarą. Labas vakaras. Kas jūs ir iš kur? Esu Vytautas Paulikas iš Klaipėdos, iš Vakarų Lietuvos tėvų forumo asociacijos. A, tėvų asociacija, smagu. Tai jūs, jūs vakar rėmėt prancūzus, ar ne? Taip, ir mes, ir, ir daug kas kiti Lietuvoje rėmė e, vakar prancūzų e, akciją, prancūzų nepasitenkinimą tuo, kas šiandien pas juos susiklostė. Ar daug žmonių buvo? Klaipėdoje apie 30 saugusių žmonių, neskaitant dar plus ir vaikų buvo. Supratau. Nu ir ką jūs, jūs mūsų laidą klausėt? Taip, klausiausi laidos. Ką jūs galite apskritai pasakyti apie tas europinės vertybės, apie tai, kokių mums vertybių reikėtų? Ar jūs patenkintas juvenalinės justicijos e, eiga Seime pataisų? Taip, tai gal išėlės tada. Taip. E, aš nežinau, kas yra Europos vertybės bet žinau, kad Europai vertybės reikėtų susigražinti. Ką jūs turite omeny? Vis daugiau Europos e, šalių vadovų jau pripažįsta, kad kapitalizmas be vertybių nebeturi perspektyvos. Net e, buvęs Vokietijos užsienio reikalų ministras Joška Fischeris taip pat mano, kad ES šalims reikia grįžti prie svarbiausių vertybių, e, kurių, kaip suprantama, jau Europoje nebeliko o vertybių krizė, net sakyčiau, vakumas Europoje e, gimdo visokius radikalius reiškinius - feminizmus, genderizmus, juvenalinės justicijas ir daug kitų iškrypimų, kurių, kurių mums tikrai nereikia. Mes tikrai esame prieš tai ir, ir dėl to mes ir palaikėme prancūzus. Prancūzų e, vos ne pusantro milijono žmonių išėjo į gatves Paryžiuje, čia tik Paryžiuje. E, ir, ir, ir natūralu, e, labai džiugu, kad jie jau susivokė. E, žinoma, ne, ne pirmieji prancūzai susivokė apie juvenalinės justicijas. Ir Rio de Žaneirė net buvo irgi panaši akcija. Rio de Žaneirė panaši, bet ten buvo tik tai pusę milijono susirinkę, bet tai irgi gerai. Bet... Ir, ir Kijeve, ir Kijeve, ir Tbilisyje. Taip, taip, visas pasaulis jau banguoja prieš visą šitą, prieš visas tas nesąmonės, bet netgi reikėtų tada e, įvardyti ir kitus e, faktus. Tai e, Australija, Šveicarija jau atsiprašė savo žmonių už... Taip, Taip, už dešimtmečius vykdyta juvenalinė justicija teko matyti per televiziją, kaip tie žmonės, kaip jie save jaučia, kaip jie Mm, kaip jie, e, kokie, kaip sugriauti jų gyvenimai, e, suluošinti kaip. Ir labai teisingai premjerė, Australijos premjerė labai gražiai atsiprašė tautos ir aš tikiu, kad jau Australijoje dabar niekada nebesugrįš visos šitos nesąmonės. Gerai, dėkui Jums, dėkui. Dėkui. dėkui. Turim kitą skambutį. Dėkui. dėkui. Labą vakarą. Labas vakaras. Kas Jūs ir iš kur? Taigi Milda Bartačiūtė. A, jau iš balso pažįstam, ponia Milda, taip. Jau nepažinot iš balso. Taip, taip, taip. Sakykit, sakykit, kaip Vilniui pavyko vakar mitingas? Vilniui pavyko ir Kaune pavyko, buvo įvairiausių reakcijų, girdėjau, kad Vilniuje vienas praeivis, e, tiesa, ne lietuvis, gavęs lankstinuką apie juvenalinę justiciją, skaitė, skaitė tuos visus transparantus ir pam jau jo veidas niuko, niuko, niuko, kol jis suprato, apie ką eina kalba, su, suglamžė tą visą mm, lankstinuką, metė į, į, į piketuojančius mūsų, mūsų žmonės tai e, parod nu, pasak išreiškė dėlį nepasitenkinimą, kaip jūs čia galit ir kokie jūs čia atsilikę ir taip toliau. Nu, mus visą atsilikėliais nori, nori kažkodėl padaryti. Gal mes būkim atsilikę, tegu jie eina ten savo į priekį, jų laukia priekį tik bedugnė, taip kad e, tegu jie žygiuoja. Mes gal pabūsim čia apie vertybės apskritai, jeigu irgi europinės, tas vadinamas, kalbam apskritai, ar, ar vertybės galima nuleisti iš viršaus, iš išorės. Jos jos juk yra kiekviename žmoguje, tai, tai taip asmeniška, taip individualu ir įstatymais niekaip negalima jų būtų paneigti arba kaip tik kitas iškelti. E, tarkim, gyvenau Švedijoje. E, atsitiko tokia situacija, kad 75 kronos kišeniai, kas yra 30 litų, neturiu nei, nei darbo, nei gyvenamosios vietos, Pas, pasibeldžiau pirmą trobelę, ten tokia moterėlė viena gyvena, sakau, laba diena, ar galėčiau, dabar pinigų neturiu, bet ar galėčiau kur kampą pas jūs gauti, <laughs> sakau, eisiu va dabar iš karto, jeigu čia pas jūs apsigyvenu vietai darbą susirasiu. E, ir, ir sumokėsiu, kai tik tai galėsiu. Tai įsivaizduokit, jinai buvusi švedė, buvusi anglų kalbos mokytoja, pensininkė, 60 metų, jinai atvėrė tą savo guest house vadinamą duris, nu, kur svečių namelis tiesiog Sako, imk mane meloji, gyvenk čia. Sako, aš tokia skalbimo mašina, čia laukia tokia. Pone Milda, mes išklausysim visas smulkmenas, laiko nėra. Sakykite esmę. Ne, norėjau pasakyti, kad įsivaizduokit, tam kaime buvo parduotuvė, kurioje visi produktai absoliučiai ateini, atrodo perki, taip, bet nėra nei vieno pardavėjo. Ant kiek va vertybės argi tai yra buvo įstatymas kad kurkim parduotuves kuriose nebūtų pardavėjų ne taip susiklostė kaime kur bendruomenė kur žmonės kur tas įstatymas net nepasiekia nieko tiesiog žmonės iš tavęs yra geri ir kuo mažiau ir to spaudimo iš iš valdžios ale nu, Matot, ir Lietuvos kaime tokiam jūs galėjo rast panašią situaciją, bet čia yra ne visai tas, apie ką mes šnekam, žinokit. Jūs... Tai, tai, yra, tai yra tokios nu, specialios gyvenimiškos situacijos, o vertybės iš tikrųjų yra formuojamos ir įstatymų pagalba taip pat. Va, tas pats žemės pardavimas, tas pats... Žmogaus gerumas, kuris jau... O ką daryti su tais, kurie nėra geri? Juk ne visi žmonės geri, o vertybės visi turi būti bendros geri. visiems. Visi žmonės geri, jos blogai <laughs> paverčia aplinka, <laughs> kaip buvo <laughs> Tai va tą aplinką kažkaip galima galbūt gerinti, tas, tas socialinę visą padėtį, tą atskirti, mažinti ir taip toliau. Bet, bet žmonės... Žiūrėkit, ponė Milda, kaip mitingas birželio pirmą dieną? Mitingas birželio... Jūs, jūs darysit jį? E, Darysime jį ir tai bus e, prie Seimo, leisim juodus balionus. Kokią valandą? Viršų. 12 valandą. 12 valandą birželio pirmą dieną, taip? taip norime pasidžiaugti kad mūsų grupė neleisime valdžiai grobti vaikų tikrai pasiekė jau didžiulių rezultatų kaip kaip stančikienė kalbėjo spaudimas seimui yra taip jis yra seimui didžiulis nes rašom rašom laiškus susitinkam konkrečiai su frakcijom e, turim tai viskas eina į gerą pusę ar, ar kaip Turim ne tik atvilties, bet netgi ir visą, visą poperšą šviečia. Gerai. <laughs> šitą viltingą žinią ir baigiam su jumis pokalbį. Dėkui. Dėkui. Dėkui. Bet štai ką aš norėčiau pasakyti, baigiant apie juvenalinį justiciją, mylėjai mano. Be kovos jūs neapseisit. Čia gal taip atrodo, kad čia kažkokie žaidimai, kažkokios moterėlės Seime, kažkokios čia pataisos teikia. Čia yra didžiuliai pasauliniai procesai ir neveltui prieš juos kovoja nuo Rio de Janeiro iki Tbilisio. Ir jėgos yra dėje nelygios. Vienoj pusėj nors ir daug žmonių, ir dauguma žmonių yra prieš šitas pataisas, bet jie yra vedini tik entuzijazmo, tik laisvų nuo darbo laikų, o kitoj pusėj, nors ir saujelė, bet gerai organizuoti, gerai apmokami dažnai, veikiant, veikiantis profesionaliai, turintis neribotus resursus spaudoj ir, ir, ir finansinius. Taip, kad turėkit omenyje, Aš suprantu, kaip nesinori, kaip norisi ramaus gyvenimo. Viskas yra suprantama. Bet dėja, be kovos nieko nebus. O dabar šnekam apie skalūnų reikalus. Labą vakarą. Labą vakarą. Ponas Gintautas Mikolaitis, Seimo narys, taip, kitas, taip? Taip, malonu. Taip, sakykit, kas ten su skalūnais darosi, kaip jūs prognozuojat? šiaip tai um, man labai patiko per svarstymą įstatymo kad mūsų mūsų komiteto paruoštas įstatymas praktiškai labai teisingai daug dauguma balsų visur sutikom bet aš manau dabar vėl gavom mes labai daug pataisų kurį svarstysim trečiadienį. Sakykit, o iš principo Seimas negalėtų uždrausti apskritai skalūnų gavybą ir baigti šitą reikalą? Šiaip tai aš būčiau už tai. O ko trūksta? trūksta suprantat e, politinės valios ir daug valios nu nors praeitas syk jau pasirodė kad gal gal gal mes susėsim į protą šiaip tai e, man teko dalyvauti konferencijose kur amerikos specialistai dalyvavo pasakė lietuva aš negalima mes per mažai Nu, bėda, bėda. Nu, čia reikia, aš nežinau, kokį būti bepročių, kad šito nesuprast. Nu, tai aš aš vienas iš tų, iš nedaugelį, kur esu vienareikšmiškai prieš. Ir tai aš tikiuosi, kad mes tą pasieksim. Jeigu bus priimtas pataisos, kaip komitetas paruošė, kad negalima chemikalų saugot, palikti uh, grėžinyje, priešas tai grėžti negalima. Bet žiūrėkit, aš jau girdžiu, kad kažkas pasiūlė toksinių medžiagų laidojimo įteisinimo pataisas. Nu, yra tokių, yra. Tai matot, tai jūs sakot, kad eina viskas į gerą pusę, o štai yra ir kitokių pasiūlymų, kurie... Buvo, buvo labai teisingai pasvarstama priimta, dabar pasiūlėm, bet aš manau, kad protas nugalės mes tas pataisas atmesim. Aš gerai, nuvalu. gerai, dėkui jums, dėkui. A, ačiū labai. Dėkui. O dabar turim kitą telefoną, tai yra Jonas Nairanauskas iš Žygaičių. Labą vakarą. Gerą vakarą, Landai. Jūs esate, taip sakant, fronto prieki šitos kovos. Ką jūs pasakysit, kaip vystosi reikalai? nu jau ne kartą esu minėjęs gal ta frazė bus ir nuvalkiota kad e, lyg tai yra vilčių sulaukti gal jeigu tinkama sąvoka reiškia mažesnės grėsmės negu kad buvo galima tikėtis aišku labai skaudu kad e, kaip jūs ir klausėt pas gerbiamą mykolaitį kodėl išvis negalima buvo uždrausti tą hidraulinį laužymą lietuvoje tačiau tai siejasi su prieš tai buvusią temą ir atrodo, kad e, į tą mūsų valstybę, į tą mūsų šalį veržiasi ne vien tik tai e, viena bėda, bet jų yra aišku ir daugiau. Ir kaip bebūtų keista, esam nepasiruošę. Ir man labai malonu buvo išgirsti germės Aurelijos pasakymą, kad mes turim išsaugoti, ką paveldė jom. Tai reiškia, bet vat, šita apsauga mūsų buvo nepakankama Ir būtent ten, kur yra durys galbūt pravertos, nėra tinkamas apsaugos ir veržiasi visoks brudas, kaip sako žemaičiai. Taip pat ir, ir šį čia, net ir dėl tos mūsų žemės, ir į tą žemę vėlgi veržiasi su kažkokiais tai tikrai ne vienšališkais, o daugiapusiais išskaičiavimais. O kaip su, prezen... ir, su prezidentūra? Ir vat, labai keista, ir, ir, ir pikta, ir skaudu, kad didžiausias spaudimas būtent ir eina iš Daukanto aikštės. Ir šį čia jau visi šitą žino, tai jokia paslaptis, bet kodėl taip gaunasi, tai logiškai nėra jokio paaiškinimo. O ką žmonės patiliukai šneka? Jūs klausit dar ir apie išdavystę. Taip. Turbūt tokia sumaišom. Taip. Tai vat, vienas iš didžiausių išdavyščių, tai mūsų ministras nuvažiavęs nuvažiavo į, į kitą šalį kažko tai pasimokyti ir dabar aklai stumia štai šitą pragaištingą technologiją ir irgi nepaaiškina, kodėl, kodėl skuba, ko, kodėl taip daro, nu nėra jokio loginio paaiškinimo. Tai galim, ką norim galvoti. Čia mhm. yra... Tik, Bet paaiškinimas paprastai vis tiek kažkoks būna. Kaip? Kažkoks paaiškinimas turi būti. Aš jau vieną kartą sakiau, kai nežinai apie ką šneka, šneka apie pinigus dažniausiai. Taip, tai aišku vienas turbūt iš pagrindinių dalykų vis dėlto reikia šnekėti apie materialinį suinteresuotumą, e, kuris... Nu... Ponas, ponas Jonai, kaip iš principo, ar užteks jėgų apsigint, kaip jūs šiandien jaučiat save? E, jėgų apsiginti užteks, nes vėlgi reikia e, konstatuoti dar vieną dalyką, kad nors ir mes visaip keikiam tą savo valdžią, bet štai yra pavyzdžių, kad atėjo po rinkimų ir naujų politikų, ir seni, senesni kitaip jau masto paveikti tam, tikrų, reiškia, tam tikros įtakos. Ir štai susidarė toks junginys, tai žmonių aktyvumas, žmonės išreiškė savo valią ir jie gavo pritarimą ir valdžioje tai yra Seimė. Taigi, taip sakant, vilties yra, taip? Taip, vil, vilties, va šitokie pavyzdžiai rodo, kad iš tikrųjų nesame beviltiškai padėti. Tik aišku, visą laiką norisi geresnio rezultato. Subrandam, subrandam. Jie turim, ką turim. Gerai. Tai nėr, nėr, nedėdam taško. Gerai. Sieksim Gerai. toliau. Laikomės, laikomės. Va čia pabūkim vieningi. Ačiū. Čia būkim vieningi, kurie vienodai supranta šitos reikalus. Va čia tegu vienybė te žydė. Gerai? Taip, žmonės, žmonės supranta šitą, nes būtent pasipriešinimas tai yra faktorius, kad žmonių sąmonė yra gyva, žmonės brangina tą savo vertybės ir jas gina. Gerai, dėkui. Skal, skalūnų, e, skalūnų ta svajusi parodė, kad žmonės dar savo žemę, vieną iš pagrindinių turtų myli ir dėl jos kovoja ir kovos. Dėkui, dėkui. Pabaigai. Ponas Jonas klausė, kaip čia su to ministru? Aš maždaug įsivaizduoju, man toks vaizdelis paišosi. Atvyksta ministras iš Lietuvos, tapęs po ilgų dešimtmečių politikoje ministru į Vašingtoną, jis yra pakviečiamas į iškilmingus rūmus, jam plekšnoja per petį ir sako, tu didelis geopolitikas, o skalūnų reikalas tai čia ne ekonomika, čia yra didžioji pasaulio politika, reikia įspirti ten vienam tokiam, supranti, Gazpromui arba Maskvai, Ir, o, taip, aš didis geopolitikas. Ir jis užmiršta, kad jis yra iš Lietuvos. Jis užmiršta, kad ne visada Lietuvos ir jungtinių valstybių interesai sutampa. Ministrė, ne visada jie sutampa. 2333 212 Vilniuje. Taip, nektygo netęsiasi, kalbame apie Europos vertybės ir dabar prie telefono turime poną Dainių Pūrą. Labas vakaras. Labas vakaras. Aš neslėpsiu, jūsų straipsnis Delfi apie Europos vertybės iš dalies paskatino mane šitaip formuluoti temą. O kai jūs sakote Europos vertybės, ką jūs turit omeny? Aš turiu omeny, kad e, Europa kaip, kaip daug problemų neturėtų vis tik yra sėkmingesnis regionas už, už kitus ir žmonės, ypač vaikai, jaučiasi laimingesni, sveikesni, na, tą galima įrodyti, prievartos mažiau. Apie ką Jūs kalbate? Apie, pavyzdžiui, apie Norvegiją, kur po 10 tūkstančių vaikų atima į metus? Ten laimingesni vaikai jaučiasi. Taip, aš kalbu apie Norvegiją, kur faktiškai nebėra vaikų namų, ne taip kaip Rusijoje arba Lietuvoje. Taip, o jūs žinot, o jūs žinot kokie... O jūs, jums turbūt ne... Jums turbūt yra labai toli. Jum, ai, mums toli iki Norvegų. Nu, suprantama, Taip, suprantama, be abejo, kad mums toli. Ir ne dėl to, kad jie naftos turi, o dėl to, kad jie e, gerbė vieni kitus. O mes ką negerbėm? Taip, mes pilni pykčio, naikinam save, žudomės, geriam. O Breivikas čia buvo turbūt tolerancijos viršūnė, ar ne? Breivikas buvo išimtis. Norvegai po Breiviko pasakė, kad jie nesitrauks nuo demokratijos. Be abejo, jie nesitrauks. Dabar vyksta Stoholme riaušės jau kelinta diena. Premjeras pasakė, kad jie tęs ir toliau savo migracijos politiką, kuri va, šitas riaušės skatina. Bet apskritai, pasakykit man tą vertybę, įvardinkit, kai jūs sakote, europinė vertybė. Kokia tai vertybė? Liberali demokratija. Liberali demokratija. Tai jūs save laikot liberalu? Tai ne tik aš, visi europiečiai save laiko. Nu, kur, kur jau visi, kur jau visi, ką jūs šnekat visi? Pavyzdžiui, Prancūzija. Jie sutinka su ES vertybėm. O Marina Le Pen ir nacionalinis frontas Prancūzijai. Nu tai už tai, kad Europa yra demokratija, tai galima kitą nuomonę turėti. Mes irgi priklausom. Tai tada jūs, jūs ne visai teisus sakydamas, kad visi europiečiai liberalai? Ne, ne visi, bet bet e, tikiuosi, kad dauguma. Bet ne nu, Lietuvos. nu, nežinau, iš kur jūs, iš kur jūs imat šitą, e, šitą daugumos įsivaizdamą. Žiūrėkit, pons Dainiau, jeigu aš jūsų paklausčiau, ar jūs pirmą save jaučiat lietuviu ar pirmą liberalu? Jeigu aš jūs jau... save jaučiu pasaulio piliečiu. Tai reiškia ne lietuviu? Taip, aš lietuvis, aš didžiuojas, kad aš esu Lietuvos patriotas ir noriu, kad Lietuva pasveiktų iš... Uh, nuo prievartos. Kultūros. Bet kaip galima, kaip galima, kaip galima Lietuvą gydyti, jaučiantis pasaulio piliečių? Nu, tai perimti geriausią pasaulio patirtį, nes yra daug valstybių, čia, ypač Europoje, kur už mus sėkmingiau tvarko problemas. Be abejo yra, reikia be abejo, bet tik reikia žinot, kodėl jie sėkmingiau tvarko. dabar į sovietmečio ideologiją, tik dabar tas daroma patriotų. Supratau. O jums, jums netrodo, pavyzdžiui, kad pats va toks įsivaizdavimas, kad individas turi stovėti virš, virš tautos. A, tarp kitko, aš jūsų paklausiu, jeigu jūs kaip liberalas, tai jums tauta nėra svarbus dalykas? Kodėl svarbus, aišku. Ir... O koks yra tada santykis, santykis tarp individo teisių ir tautos teisių? Šiandien Europoje apie tautų teisės niekas nebešneka kažkodėl nu, man stipri visuomenė, stipri tauta, tai susidaro iš, iš laisvų individų. Jeigu jie nelaisvėjo... Nu, suprantama, tai niekas nesako. Ideologijos, tai tada prastai ir su tauta. Bet ar jūs manot, kad, pavyzdžiui, tos pačios juvenalinės justicijos pataisos skatina laisvę žmonių? Kada šeima turės e, su, su baime, su baime gyventi savo šeimoje, kad kažkas ateis ir atims jo vaikus dėl išsigalvoto smurto? O čia yra tokios detalės, nežinau kaip tai... Ką reiškia, iš tų detalių susideda visas gyvenimas ir šiandieną Europa nežino, kur dėtis nuo to. Tai ko, ko šiandieną protestuoja tie patys norvegai? Ko vakar buvo Paryžiui gatvėse žmonės? Tai vaikus atiminėja masiškai iki šiol, aš nežinau, kas čia susijaudino iš vaikų atiminėjimo. Pilni vaikų namai Lietuvoje vaikų. Nu taip, tai, taip, tai iš tai dalies, iš dalies tai... Kad nebūtų. <laughs> kad jūs darot viską priešingai. Aš kad piliečiai, piliečiai nieko nedaro, kad pilni vaikų namai. E, Lietuvoje vaikų, kūdikių namai. Tai čia yra visai kitos temos, čia visai kitos ne, temos. Kai jūs, pačios, jūs, statot, jūs statot viską aukštinkojum. Juk niekas neneigia, kad jeigu šeimoji vaikų yra jau visiškai negerai, turi įsijungti valstybę ir tas vaikas turi būti paimtas. Bet iki šiol būdavo iš pradžių teismas, iš pradžių tėvystės teisio atėmimas, o paskui vaiko atėmimas. O dabargi viskas priešingai padaryta. Iš pradžių iš tavęs paima vaiko, paskui tu rodinė, kad nekupranugaris. Taigi tokių pavyzdžių yra tiesiog aibės. Aš nežinau, ką jūs neskaitot, kas darosi pasaulyje. Europai? Na, nu, matot, čia labai yra, žinom, kad sudėtingos tas vaikų teisės, nes ne, nepaimsi už mūsų vaiką. Nu, nu, nu, nu, nu. Būsim kalti, kad nepaėmėm. Tai tada iš viso paimkim. Tai paimti, sutinku, kad irgi yra klaida. Ir tai tada tai kitas tai klausimas, kitas klausimas. O iš kur dabar jūs ištraukėt, kad tas vaikas paimtas į globos namus arba atiduotas įtėviam, paklius į kažkokį idealią aplinką? Taigi ten irgi tokie patys žmonės. Ir lygiai tos pačios problemos žmogiškos ir ten egzistuoja. Reikia prižiūrėti visiems kartu, taigi Tai tada gal iš viso nedarykim tokių žingsnių. Suprantat, jūs tą, ką jūs siūlot, tai yra vaistai, kurie blogesni už pačią lygą. Štai kur yra visas klausimas. Bet jūs supraskit, kad čia yra labai daug jodų technologijų, kaip čia apkalbamas to tie siūlymai. Čia, aš nežinau. nu, tai tas jodas technologijas nekas kitas, o iš jūsų pusės iš tų juvenalšykų ir eina daugiausiai. Tai aš nežinau, iš viso tas terminas ateina iš Rusijos, visi žinom, tie gazdinimai ateina iš Rusijos. Tai jeigu ten mūsų didžiosios vertybės, tai, nu, taip ir sakykime. Tai palaukit, o ką jūs manot, ką, ką rusai yra kažkokie tais... E, nu, Rusija labai prastai su žmogaus teisėmis, su vaikų teisėmis. Tai čia jau... Nu, nežinau, iš kur jūs tai ištraukėt. Ginčyti. Ir kuo, kuo, kuo ten žmogaus teisės yra blogesnis, pavyzdžiui, nieko kokį nors Prancūzijoje, kur muša be gailėšio demonstrantus. Tie patys, tos pačios šeimos, kada bandė kovot prieš vienalytę santokas, ir išėjo milijoną žmonių į gatves čia prieš mėnesį Paryžių. Jūs nematėt, kaip jos da, daužė su dujomis, su vandeniu, tave tarp ir vaikus beje. O aš ir, stebi, aš ir stebiuosi mūsų inteligentais, kurie kažkaip pasaulį mato kaip plekšnės, viskas žiūri tik į vieną pusę, bet aš apie ką kitą. Pons, pons Dainiau, jūsgi esat psichologas ar psichiatras? Vaikų psichiatras. Vaikų psichiatras, tai niekam kitam, o jums žinoti, kad žmogus tampa žmogumi tik gyvendamas sociume. Jeigu nėra sociumo, tai žmogus žmogumi pilnaverčių netampa. Sutinkat su tokiu teiginiu? Tai žinoma. Žinoma, kad sutinkat. Tai argi šitai nepateikia, nepaneigia pačios liberalizmo, no, pačią esmę liberalizmo? Kad žmogus turi gyventi sociume, turi skaityti su sociumo teisėmis, su tautos teisėmis, nes kitaip jis negaus net galimybės liberalų pabūti. Jis pirma turi tapti tuo žmogumo, be sociumo jis jo netampa sutinku, kad ir šeima, ir sociumas yra labai svarbu. Nu tai tada negreukit jūs šito, negreukit. Ir jeigu jūs klausėt mūsų laidą, ką jūs negirdit mūsų visų žmonių e, šauksmo? Ir iš kur, pavyzdžiui, jūs, kodėl jūs esat įsitikinę, kad jūs teisus, o neteisus štai visi tie žmonės, kurie skambina iš įvariausių miestų? Kuo remiasi jūsų įsitikinę? O beje, ko, kokios jūsų pareigos? Jūs ka... Lietuvoje. Aš Vilniaus universitete dėstau. Vilnius universiteto profesorius. Ir, ir... Kaltinsit mane, su valdžia nieko bendro neturiu, esu labai nemėgiamas valdžios, nes... Jie... Nu, kodėl, jeigu jūs dėstot universitete, jūs vis tiek gaunat pinigus vienai par kitaip iš valstybės? Nu, tai yra akademinis sektorius. Tiek to, tai tiek to. Čia be abejo yra didelis pokalbis. Aš... Valdžios, valdžios žmonės manęs vengia, nes aš turiu... Bro, tiesiog, ponas Dainiau, nu įvertinkit, įvertinkit, kad, nu mano supratimu, tą, ką siūlo šitie visi dabar su savo pataisom, tai yra vaistai baisesni už pačią lygą. Aš galiu pasakyti, kur, kur, kur sutarė abi pusės, kad e, valstybė turėtų žymiai labiau padėti šeimom auginti tai vaikus. Tai kas tą neigi? Kas tą neigi? Ir, ir materialiai, ir psichologiai. Tai kas tą neigi? Bet tai einama į priešingą pusę. Mes galim susitarti ir, ir kaip skirti tiek dėmesio, kiek Norvegai skiria. Tik nestatykit mums Norvegijos pavyzdžius. Nu, vokiečiai, danai, Brandit. norvegai, švedai, italai ir, ir, ir visa Europa. Bet... Tai apie ką ir šnekam, at, aš visą, visą laidą ir skiriu šitam, kad mano akimi žiūrint, mes sergam kažkokiu kompleksu prieš vakarus, o viskas yra visai ne taip, kaip jūs šnekat, jūs paklausykit, ką mes toliau šnekam. Aš manau, šnekam. kad mes sergam fobijom ir labai stipriai. Taip ir fobijom taip pat sergam įvairiausiam. Ir tame tarpe prieš juvenalinį justiciją fobiją sergam, nes jinai yra reali. Gerai, tiek to. Kalba mūsų ilga, turėtų būti čia laiko, nėra. Dėkui Jums labai. Mhm, prašom. Dėkui. Tęsim pokalbį apie vertybės ir šiek tiek vat apie tą jau dabartinę Europos Sąjungą. Pavyzdžiui, demokratija. Nu, tokia kaip ir vertybė, sakytume. Ir, ir mūsų sąmoniai tai yra siejama su vakarų Europa pirmiausia, ar ne? Bet, mėlyje mano, šiandieną Europos Sąjungai vadovauja komisarai. Komisarai yra niekieno nerenkami. Komisarai yra skiriami ir atšaukti jų niekas nebegali po to. Tai kur jūs čia mato demokratiją? Toliau, Europos parlamentas, Europos Sąjungos parlamentas, kur sėdi ten mūsų tie 13 nežinia ką veikiančių žmonių, jis neturi įstatymo iniciatyvos teisės. Pavyzdžiui, ponia Aurelija Stancikinė Lietuvos Seime gali pasiūlyti įstatymo projektą. Seimas gali nubalsuoti, nenubalsuoti, bet jinai gali jį pasiūlyti. Europos parlamentaras tokio dalyko padaryti negali. Jis yra tik tam, kad rankutės kilnotų. Toliau, prisiminkim, kada prancūzai nubalsavo prieš Europos konstituciją. Ir ką? Kur ta demokratija buvo? Jie padarė tą pačią konstituciją, pavadino Lisabono sutartim ir prastumė be referendumų. Toliau, kai reikėjo tą patį padaryti, anais vėl, airis. Airius tris ar keturis kartus prievartavo, kad jie darytų referendumą tol, kol gavo tą rezultatą, kurie nori. Tos pač, tie patys protestai Prancūzijoje šiandieną dėl vienalyčių santokų. Ir nieko, ir nieko. Ir Seimas, kai buldozeris ar mūsų, ar prancūzų, eina savo nubrėžtų kelių, nekreipdamas jokio dėmesį į tos milijonus protestuotojų. Tai apie kokį demokratiją jūs šnekat? Ir vėl, demokratija pavirto šiandieną Europoje į savo priešingybę. Jinai pavirto į mažumų teises. Ir jie taip ir sako, kai jūs neteisingai suprantate demokratiją, demokratija tai nėra daugumos valdžia, tai yra būtent tada, kai mažumos primeta savo valią, jie net neslepia šito. Taip kad šitas savoka išvirto į savo priešingybę. Ir vėl, grįžkim šiek tiek į Lietuvą. Pavyzdžiui, ne visi žino Lietuvoje, kad balsavimo teisė moterims rinkimuose Lietuva priėmė 1922 metais, o prancūzai tik 1944 metais, šveicarai 71 metais, Lichtensteinas 84 metais. Va štai jums pavyzdys. Tai kuri demokratiškesnė valstybė buvo? Lietuva, kuri moterims suteikė teisės jau 20 metais. Ar tos Europos valstybės, kurios tik po karo? Dabar apie žodžių ir spaudos laisvę šnekant. Dažnai yra irgi įsivaizduojama, kad e, pas mus ta laisvė yra varžoma, arba štai Dainius Pūras sakė, kad Rusijoje jinai yra labai varžoma. Nuo mano akimi žiūrint, tai šiandieną netgi tai, ką mes čia šnekam šitoj laidoj, Daugelio šitų dalykų jūs e, Europos šalyse nepašnekėsit. Svarat, kur mes darom klaidą. Pas mus yra vienoki tabu, o kitose valstybėse yra kiti tabų. Ir mes ten nuvažiuojam, matom, kad tų tabų, kurie yra pas mus, ten nėra ir galvojam, kad ten yra žodžio laisvė, bet ten yra tiesiog kiti tabų, kurie jie negali peržengti. Ir tokių tabų yra galybė. Plus yra valstybinė politika, kuri puikiai buvo matyt kada buvo Libija bombarduojama, kaip jie atvirai melavo apie tai, kas ten darosi, aš tik nenoriu plėštis. Dabar lygiai taip pat yra meluojama apie Siriją, yra rodoma tik ta pozicija, kuria, kuria, kurios reikia šios dienos e, Europos šeimininkams, taip pasakykime. O reali padėtis yra visiškai ignoruojama. Ir Dar kitas dalykas, šnekant apie jau tas šios dienos vertybės, pavyzdžiui, toks kaip korupcija, mes visą laiką šnekam Lietuvoje, čia mes tokie šiokie noki, čia korumpuoti dieve brangus nu, aš nežinau, šiandieną, kai migrantai jau mūsų pabuvoja Europai, nu, jūsgi skaitot jų laikraščius. Taigi Europos laikraščiai kasdieną rašo lygiai tą patį, ką rašo mūsų laikraščiai. Kas kur ką pavogė, kas kur kam kišį davė, kas kur ką apgavo, kas kur ką nužudė ir kuo skiriasi jų spauda nuo mūsų spaudos. Niekuo nesiskiria, absoliučiai niekuo. Aš daugiau jums pasakysiu, paimkite prancūzijos prezidentai. Nu beveik prieš kiekvieną bylą Tik baigė savo kadenciją ir jam byla. Paskutinis yra Sarkozy. Lagard. Lagard. Pasaulinio masto finansistė. Neišeina šiandieną iš prokuratūros. Ten tęsiasi grandiozinė byla dėl 400 milijonų eurų. To paties Sarkozy ministrai šiandieną. Ėmė kyšius iš firmos L'Oreal savininkis. Bylos ambilų. Italija. Berlusconis. Italijoje buvo uždaryta ištisa ligoninė, ten avantūros tokios su organais, ten su kyšiais, visą ligoninę uždarė italą, neapsikenti. Futbolo čempionatas kažkuris buvo uždarytas, suprantat, visus nuo totalizatorių iki pačių žaidėjų. Nu, yra amaras šitų pavyzdžių. Supraskit mane teisingai, aš toli gražu nenoriu pasakyti, kad mes esam kažko geresni už juos. Ne, aš tik noriu pasakyti, kad kaip dangui, taip ir ant žemės. Aš tai, ką noriu pasakyti, kad mes sergam perdėtų įsivaizdavimu, kad kažkur yra kažkokie stebuklingi žmonės, geresni už mus žmonės yra visur vienodi ir problemas yra visur vienodos. Kitas dalykas, kad ten yra geresnis piaras ir ten yra šiandien finansiškai geresnė padėtis. Kodėl taip yra? Aš šiek tiek vėliau pasakysiu. Bet dar, šnekant apie tą Europą. Narkotikai. Tai kur narkotikų prekyba klesti? Ir iš kur pas mus jie atėjo? Kur tie centrai visur? Ką, pas mus ar ten? Prekyba žmonėmis. Kur? Mes vežam iš tenais prancūzės į Lietuvą, ar vis tik lietuvės yra vežamas į Prancūziją ir prekiaujama žmonėmis. Korupcija tenais yra žymiai netgi rafinuotesnė, aš jau nenoriu net finansų rinkose, kas šiandieną darosi. Kas šiandieną finansų rinkose daro, tai susigaudo tik tie, kurie nors kiek to domisi. Tai yra tiesiog neįsivaizduojama korupcija šitose srityse. Taip kad, kalbant apie Europą ir nebūkim mes kompleksuoti. Nes jeigu kalbėsim apie tas visas vat, bėdas, antivertybės aš pasakyčiau, tai mums čia Europos mums mokytis ir mokytis, mylėjai man. su Rolandu Paulausku. Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Taip, naktigonė vis dar tęsiasi, nors 11 valanda, bet šį kartą matyti tikrai užtęsime laidą, nes dar daug ką reikia pasakyti. O dabar turim prie telefonų poną Dainių Kepenį. Labas vakaras. Labą vakarą. Žiūrėkit, ponas Dainiau, ką rašo vienas komentatorius mūsų puslapyje Laisvosios bangos. Didesnių marazmų dar neteko girdėti. Atsiliepkit į šitą pasakymą, jeigu klausėt mūsų laidą. E, jūs turit minti, kad apie visą, taip atsiliepėt apie visą laidą. Taip, nu aš nežinau, ką jisai rašo mums. Didesnių marazmų dar neteko girdėti. Jokių daugiau patikslinimų nėra. Aš manau, kad e, šitas žmogus yra iš e, iš tos Lietuvos, kuri jau Lietuvoje atsirado. Aš kalbu apie, apie dvi, dvi Lietuvas. Yra viena Lietuva tų žmonių, kurie gyvena gerai, kurie jau Europoje dabar, jie dažniau ten būna Bruselė negu Lietuvoje, jų giminės, atimėjai visi jau susadinti, įdarbinti ir, ir, ir, ir sutvarkyti. O yra kita Lietuva, kuri vat, jūsų laidos klausosi ir, <laughs> ir galvoja, kągi čia padaryti, nes ta, ta Lietuva, reiškia, ta, ta, ta didžioji, kuri iš tikrųjų labai mažytė, tai yra ten žmonių netaip ne, ne jau daug, nu, čia Seimas, vyriausybė, reiškia, e, ten daug ant to aikštė, po to, reiškia, visi giminės e, savivaldybės. Nu, Seime irgi visokių yra, šiandien mes girdėjom, nu, ne visi nu, Seimo nariai vienodai. Ne, ne, ne, nu, tai bet ten vis tiek, reiškia, ten noras patekti, reiškia, didžiulis yra tų, kurie, e, kurie reiškia, atstovauja va šitai, va, tai tai Lietuvai, kuri, kuri užsienį žinoma kaip Lietuva, bet yra kita Lietuva, kurios nežino užsienis, bet mes žinome tą Lietuvą, kur mes gyvename, kur mes matom kasdien, kaip, kaip ant žemės viskas atrodo. Ir, ir, ir todėl matome, kad šiandien va tų trijų dramblių, e, kur žmogus, e, kurio žmogaus laimė laikosi, tai pilietiškumas, profesionalumas ir sveikumas. Iškia. Lietuvoje labai nedaug tai yra, ypatingai toje pirmoje Lietuvoje, kuri, kuri dedasi esą reiškia Lietuva. Lietuva. O ta lietuvėlė, kur gyvena žmonės, reiškia, kurie vat, rūpinasi savo vaikų likimu, reiškia, kurie jūsų laidos klausosi, kuriems tikrai, kurie yra piliečiai, e, nes, nes jie žino, kas yra jų kalba, jie ją brangina, jie savo žemę saugo, jie savo žmonės myli. Tai, tai tokių, vat, tuo pirmoji Lietuvoje nedaug tai yra, pas, jų ten mažėja, jie visi tapo, reiškia, išlaikytiniai Briuselio, jie tenai, reiškia, tvarko pinigus ir jie, dabar jūs kalbėjote apie išdavystę, tai pati didžiausia išdavystė yra paniekinti savo žmogaus galės, e, prigimti, ruošti savo žmonės nuo pat mažens profesionalais, kad jie dirbtų savo darbą pagal pašaukimą. Šiandien Lietuvoje šito nėra. E, kiek be, be paklausiau tų žmonių, kurie atvažiuoja į pamangos sveikatos mokyklą, man labai rūpi, nes aš žinau, kad šiandien žmogus dėl to nesveikas, kad jam ir norisi būti nesveikam, nes jis pasėmęs bilietę neina kur nors į žvejybą, užsinėt savo veiklą. Nes kai jisai būna sveikas, jam reikia įti nemėgimą darbą ir ten kankinti su tais nelaimingais iškėlė klientais tai va tokių yra dauguma šiandien nes e, tikrų mokytojų tikrų gydytojų tikrų reiškia teisėsaugininkų tikrų valstybės žmonių ten tarp jų yra nedaug man sako nu geriausiu atveju gal koks trečdalis ten mokytojų gal tenai gydytojų gal koks O ten, kur teisėsauga, ten dar jų mažiau yra tikrų. Nu, sako, Seime gal koks dešimt sėdi, sako, tokių, nu, tikrų, reiškia, valstybininkų. Ir, Supratau. Pons Dainė, o kalbam... kokias jums asociacijos kyla, kai jūs girdit e, savoką europinės vertybės? Kas pirmą į galvą ateina? Nu, žydra spalva, reiškia. Tarp kitko, ta žydra spalva, jinai, žiūrėkite, koks įdomus dalykas, toj vėliavoje, kur yra vadinasi vaivorykštė, ten būtent nėra žydros spalvos. Taip nėra. Reiškia, ir, ir, ir ten nėra žydros spalvos, reiškia, ten tik yra šešios spalvos, o šiaip yra septynios spalvos vaivorykštė. Bet tam tikra kategorija žmonių išėmė tą spalvą žydrą iš, ir, ir pasivadino, reiškia, būtent tas, tas spalvos, reiškia, atstovais. Ir Europoje, ir net žyroje mes nekartą girdėjome, ką reikia laimėti, kad, kad, ką reikia, kad, kad Euro euroviziją laimėti ir taip toliau, taip toliau. Čia nie, niekaip. Ir, ir būtent va šitos spalvos atstovai dabar labai aktyviai reiškiasi, nuleidžia iš karto tą patį įstatymą į visas valstybės, kad priimtų. Ir, ir susiranda su mergaitiškom pavardėm, reiškia, aktyviščių, kuriuos taip pat, reiškia, skuba priimti, nes jos daug metų ten sėdi bet, nu, bedarbėmis, nieko nesukūrė. Tai nors dabar jam davė šansą pasireikšti kažką sukurti, dabar jis vėl pramauna, atrodo, pro šalį. O, Žinote, aš, aš, aš čia jums šiek tiek paoponuočiau. Aš manyčiau, kad ir šitie, apie, ką, apie kuriuos jūs kalbat, jie nelabai suvokia, kad jais irgi yra manipuliuojama. Nu, aš manau, kad aš, aš, aš pritarčiau, bet... Taip, jais yra manipuliuojama ir kai bus pasiekti rezultatai, kurių yra siekiama. Staiga visas dėmesys jiem dengs ir jie nusteps, kaip čia buvę dėmesio centre staiga tapo visiškai užmiršti. Nes jie šiandien yra tik kariai tam tikrose procesuose. Aš taip pat nu, matau tai, šitą reikalą. Tai. O žiūrėkit, o žiūrėkit, vis tiek Lietuva norėdama eiti į priekį, aš sakyk, net norėdama išlikti, turi dėti vertybių pagrindą, turi prasmių lauką kurt naują, ar ne? Nu, žiūrėkite, nu tikros vertybės tai pirmiausia yra e, vaiko e, nuo gimimo, reiškia, šeimoje. Čia prasideda savo kieme, savo, reiškia, bendruomenėje. Dabar bendruomenė sunaikinta yra, aš stebiu savo bendruomenę. Čia sąmoningai daroma kad nebūtų jos kad čia kiršintųsi kad bėgtų skųstis valdžiai ir valdžia tada vis tiek čia įveda savo tvarką reiškia valstybėje taip pat vadinasi matome kas vyksta tie patys liberalai kurie va dabar atstovas kalbėjo jiegi reiškia buvo prisiėmę aną kadenciją už mūsų sveikatos sistemą už mūsų vaikų sveikatą tai ką jie padarė sveikatos ministru paskyrė alkoholiką švietimo ministru paleistuvį sporto reiškia vadovu reiškia rūkorių ir jie visi atsakingi už vaikų sveikatą Tai dabar, tai, kai mes tą matome ir, ir, ir nėra kaip piktintis, nes dabartinė sveikatos taryba vėl daroma tų pačių žmonių, kur prieš septynis metus buvo susirinkę visi vėl šnekėjom, reiškia, forumas galingas Lietuvos, kaip, kaip sukurti sveiką visuomenę, kad, kad būtų sveikata, tas gerbimas pūras taip pat buvo ten or, or, komisijoje, reiškia, mes kūrėm, kūrėm ir vėl dabar, dabar vėl skaitome, kad vėl, reiškia, e, netgi nėra vadinasi psichologinio gydymo. Visi pinigai nuėjo į, į vaistų, vaistų pramonę. Taip, mes čia nueisim vis tiek į detalės, bet jeigu jūs porą žodžių galėtumėt pasakyti, kas į tą pamatą turi būti dedamas? Žemės pardavimas užsieniečiams. Draudimas ar ne jūsų manimą? Ne, tai be abejo. Draudimas. Dabar tai tikrai Draudimas. Parduoti. Vaiko, žiūrėkit, vaiko atimimas. Pirma teismas, paskui atimimas. Ar pirma atimimas, paskui teismas? Ne, tai be abejo, kad tai turėtų būti teismas. Kokia čia kalba gali būti? Kas at... Tai va štai ir... ir, ir... Tai atimti. Vat apie tai ir, ir šnekėkim. Apie tai ir šnekėkime. Būtent. būtent. Dabar žiūrėkit, dirbonuoja laukai, kur būtų galima auginti žilvyčius, kur tie bedarbiai pijokieriai savaitę tikrai pjautų juos ir neštų ten, kuriantų Dabar, reiškia, jie tegu savo geria, o mes pasiskolinsim pinigų, statysim, reiškia, čia atominės, mhm. kalūnus čia vaizduosim, nu, ne mūsų jėgom tas padaryti yra. O kai padarysim, paaiškės, kad žymiai pigiau aplinkui visur yra. Be abejo. Tai šitie vaikinai yra patys didžiausi uždavikai, nes jie išduoda žmogaus prigimtį. Ta, ta prigimtį, kur žmogus kiekvienas pats apsirūpina. Va, va. O kadangi dabar tu nebegali pats apsirūpinti Lietuvoje, reiškia, tai tu varai tenai, kur nors, nors tau leidžia apsirūpinti. Ir paniekinimas žmonių, tas milijardinis skolinimas, tai yra paniekinimas savo žmonių, pasityčiojimas iš jų, mes jums viską duosime, reiškia, mes jums duosime energijos, o jūs toliau gerkite, jūs būkite, reiškia, toj, toj Lietuvoje, toj Lietuvėlė, reiškia, o mes valdysim jūs visus, reiškia, tvarkysim, kaip norėsim, kaip, kaip ką, ką dabar ir darom. Visą esmė tik patekti, reiškia, ten į Vilnių. Gerai, pons Daniel. Dėkui, dėkui. Nu, ačiū, kad jūs rūpinatės. Dėkui, dėkui. Turim kitą skambutį, taip? Labą vakarą. Tas pats Vaidas iš Tverų. Norėčiau trumpai, dar minutėlę laiko. Taip, prašau. Uh, žiūrėkit, skambino vat, profesorius, ne? Čia taip. minėjo, kad Norvegijoje vat, nebėra vaikų namų, Rusijoje pilna vaikų namų, turim pavyzdį iš Norvegijos, ne? Bet jis nesupranta vieno dalyko, kad tie visi vaikai Norvegijoje atiduoti pederastų šeimom ir lesbiečių. Todėl ir nebėra vaikų namų. O Rusijoje, aišku, jų yra vaikų namų kaip ir pas mus, kaip ir visur. Tik pas arabus dar, aišku, nėra vaikų namų, nes pas arabus tai yra pažemiausias lygis, jeigu na, vaikui ar ten nelaimė atsitikus šeimai, kad vaikui... Tai aš ir bandžiau oponuoti ponui Dainiui, kad jisai mums Norvegiją nestatytų pavyzdžių, nes ten... Čia, čia absoliučiai didžiausiai iškrypeliško e, pavyzdžio centras yra. Ir kas man yra skaudžiausia, kad būtent va tokie procesoriai, jie yra visų pirma apdirbami, apdirbinėjami, jiems įrašomos tos programos pro, propagandinės. Ir jie klaidina ir gadina mūsų jaunimą, kurie vat mokosi universitetuose. Vat čia pamatėm instrumentą, kaip yra veikia, vat kaip viskas veikia. Labai puikiai, va, šiandien pademonstravo, va, radijos stotis, kaip viskas veikia. Paskambino profesorius ir realiai aukščiausiam lygiai nusikalbėjo. Tiek, ačiū, mėlyje. Gerai, dėkui Jums, dėkui, dėkui. Tęsim naktigonę. Jau bus po 11, nežinau, kada baigsim, šnekam, kol šnekėsis, kol viską pasakysim, ką reikia. Dabar dar šiek tiek prie tų Europos vertybių. Svarbiausias iš esmės dalykas. Jie gyvena Ir tai ne visi, bet atskiros šalis gyveno materialiai geriau už mus. Bet žiūrėkit, visa tai buvo galbūt ta 30-40 pokario metų, bet jeigu pasižiūrėsim į šios dienos tą senąją Europą, vardinu jum tiesiog faktus. Gamyba iškelta į Aziją, iš čia bedarbiai. Ispanijoje, Italijoje, Jaunimo tarpė bedarbystė siekia 50 ir daugiau procentų. Jūs galite įsivaizduoti, kokie mastai yra problemos. O darbo tai nėra. Ir tai, kad tie žmonės šiandien Europoje eina į gatves protestuodami, tai jie turėtų reikalauti gražinti gamybą atgal iš Kinijos. Nes kol nebus gamybos, nebus ir darbo vietų. Nes tokių, tokių e, sakykime, su baltom pirštinaitėm darbų nėra šitiek. Toliau, o juodus darbus, buvo, jei buvo įpratę, kad juodus darbus už juos nudirbs rytų europiečiai. Ir netgi ne tie iš, iš Afrikos ir Arabų šalių pasaulio žmonės, tie atvažiuoja ne darbus dirbti, tie atvažiuoja pašalpų gauti tenais. Toliau, socialinės garantijos Europos Sąjungos pasirodė ne pagal kišenę jiems, o mes susivilioja tomis socialinėmis garantijomis. Šiandieną greunam savo visuomenę, bėgdami ieškoti to, ko nepametė manydami, kad tai bus amžinai Europos Sąjungai. Aš jau esu vieną monologę kalbėjęs, jūs jį galite susirasti internete. Šventė ten jau baigėsi, mylėjai mano. Cirkas išvažiavo. Žiūrėkit, kas vyksta ir nepavėlokit grįžti namo. Tai, kad jūs dar... Kaip pasakyt, aš tokią formulę turiu. Jūs važiuojat į Europos Sąjungos ateitį, o iš tikrųjų atvažiuojat į praeitį. Nebėr tos ateities, kurios jūs norėjot. Viskas ten jau griūna. Irgi ta pati laisva rinka josgi nėra tos laisvos rinkos, o dar tos vertybės ekonominė prasme. Vienas dalykas, ten yra kvotuojama daugas. Antras dalykas, kada iškilo problemas, pavyzdžiui, automobilių fabrikams. Be skrupulų buvo pri, primokama po 2000 eurų, jeigu tu perki naują automobilį. Tai kur čia jūs matot laisvą rinką? Čia kažkas kalbėjo apie kapitalizmą. Tai kapitalizmą Europoje kaip tik ir nėra. Aš sakyčiau, kad netgi kol kas nekalbant apie daugiau reikėtų nors į normalų kapitalizmą grįžti – Nes Europa šiandien yra kažkokia marazme, kurį iš viso sunku kaž, kažkaip ir įvardinti. Tai yra spausdinimas pinigų, gyvenimas skolon, gelbėjimas bankų ir taip toliau. Viskas yra žaidžiama saujelė žmonių naudai, visiškai ne, ne, nežiūrint, į ką visą tai išvirs. Na ir paskutinis toks apie vertybę šnekant gabaliukas – Tai yra etika, moralė ir dorovė. Taip, va štai čia tai jau mes atsiliekam tikrai. Čia pakelkim rankas be jokios abejonės. Iki vienalyčių santy, iš santokų mes dar netėjom. Mokytis, stengtis, stengsimės. Europą klausyk, mes stengiamės. Toliau, jau jie prakalbo apie incestą. Vienas dalykas, kad kraujomaiša nėra draudžiama daugelį Europos šalių, bet jie dabar, jau jiems to maža. Jiems to maža. Jie nori, kad kaip yra homofobo savoka, atsirastų incestofobo savoka. Yra tokios deputatės viena Švedijos parlamente, kiti Danijos, kita Danijos parlamentarė. Jos dabar rengia konferencijas, dalyvauja televizijos laidose. Joms maža to, kad už incestą nėra baudžiama. Jie, jos nori, kad būtų baudžiami tie, kurie prieš tai apskritai šneka. Jūs neturėsite teisės išėjęs į kokį nors laidą viešai pasisakyti apie šitą. Vat jums vėl tas, kalbant apie žodžio ir spaudos laisvę, ten tiesiog kitokie tabų. Kitokie tabų. Taip kaip jungtinėse valstijose negro negali pavadinti negru. Ir daugelis kitų mums jokingų apibrėžimų. Aš nenoriu jų čia vardyti, jūs kiekvienas, kuris domitės, žinot juos. Kokių keistenybių. Tėvas numeris vienas, tėvas numeris du. Mums jokingai skamba, bet pas juos tai jau yra realybė ir daugelis kitų tokio tipo marazmų. Europa tiesiog eina, brenda į kažkokį marazmą ir aš nežinau, kuo visa tai baigsis. Ir dėl to paskui pakalbėkim, kaip Lietuva elgti šitoj situacijai. Po muzikinės pertraukos. 2333 212 Vilniuje. Taip, naktigonės laužas vis dar dega. Labas vakaras, turim skambutį. Labas vakaras, Tadas iš Vilniaus trukdo. Taip, klausom jūs, Tadai girdėjau keletą pašnekovų ir susidarė toks įspūdis, kad e, žmonės yra pasiklydę netgi tokio e, statuso kaip profesoriai. Sakot? Daug e, yra, Duokit jiem krypti, ponsadai, tada. Geopolitika yra toks terminas, kaip minkštoji gale. Ir Taip yra, be soft power. Tokį palyginimą. Jeigu anksčiau vykdavo karas ir su ginklu įsiveržęs priešas išsivesdavo vergus, į savo šalį, priversdavo jas dirbti sunkiausius darbus, e, pasisavindavo gerybės, e, žemės, e, mišką ir taip toliau. Tai šiuo metu šitą kietą į ginklą yra pakeitę e, pinigai. E, Rinkų užvaldymas. E, sakykime, tokia metafora, jeigu anksčiau buvo kardas rankoje, tai dabar atlieka tą funkciją pinigas. Ir žiniasklaida, didžia dalim. Žiniasklaida. E, kitas dalykas, e, tolerancijos savoka yra e, galbūt daugiau jaunimo tarpe idealizuojama ir nesuvokiama jos esmė. Be abejo. Esame savo valstybės piliečiai, savo šeimininkai. Ir toks palyginimas, kažkas tai nori ateiti į mano namus ir pasakyti, aš čia dabar su tavimi gyvensiu. Tu privalai mane įsileisti, E, tu turi būti tolerantiškas. Tai toks, e, pal, to, tokie, toks prašymas būtų neracionalus, manau. Ir kitas dalykas e, dėl europinių vertybių ir apskritai jėgų pasaulyje. Visi linkia į liberalizmą. Suvokia, kiek bebūtų be, be gera ideologija ar kiek ji bebūtų bloga. E, viena ideologija, kuria išplinta, ji tampa bet kokiu atveju tironija. Be abejo. Jeigu mes matytume, kad liberalizmas labai gera ir teisinga ideologija, bet ji pradeda vyrauti e, pasaulyje, mes turėtume užimti priešingą poziciją, galbūt netokios teisingos <laughs> ideologijos. Kad atsvarą padaryti kažkokį, taip? Padaryti atsvarą, tai vat e, profesoriui ir kitiems pamastymui. Gerai ten kiti išvengia vat, e, jūsų judėjimuose kažkokie tai su Rusija panašumais ir taip toliau. E, bet ar galim e, gėrio ir blogo savokomis kaltinti ar mėtytis ir kaltinti Rusiją ar Putino režimą, jeigu jis matydamas arba Rusija būdama viena iš jėgų priešinga liberalizmui atlieka svarbę pusiausvėros funkciją pasaulyje, ar ji gali tapti tokia kaip Amerika, net jei ir norėtų. E, jie ir dabar, sakykime, šita griežta Putino politika, aš suprantu kaip e, e, bandymas pasipriešinti turimomis priemonėmis liberalizmo invazijai. Jūs ir čia jūs ne visai teisus, nes Rusijoje liberalizmas iš tikrųjų klesti ir, ir ten visuomenė yra lygiai taip pat diskusijose kaip ir mes. Čia tiesiog mums yra pateikiamas labai vienpusiškas Rusijos vaizdas mūsų žiniasklaidos, o tie, kurie atidžiau stebi Ten yra gerokai viskas sudėtingiau šiandieną Rusijoje. Yra sudėtingiau, bet e, e, toks pasidalinimas e, <laughs> ir bandymas šiek tiek galbūt praplėsti klausančiai. Gerai, dėkui Jums, dėkui Jums. Visą gerai. Dėkui. Taip, o dabar grįžkime į Lietuvą. Kokias išvadas galima būtų padaryti apskritai iš mūsų pokalbio ir iš viso apmastant vat, apie šitas vertybės? Pirmiausia, lietuviams reikėtų atsikratyti komplekso prieš vakarus. Mes bandėm pasiaiškinti, iki galo mes dar nesupratom ir aš pats iki galo, kada jis atsirado ir taip toliau, bet aš žinau, kad jis yra tikrai nepamatuotas. Tikrai nėra taip, kaip mums atrodo ir tą puikiai supranta mūsų emigrantai. Jeigu tie, kur nėra išvažiavę, dar su jais galima įvairiai ten šnekėtis, tai emigrantai, ypatingai tie, kur grįžę, jau jie visiškai kitaip žiūri į pasaulį ir didžia dalim yra atsikratę tų kompleksų. Toli gražu ne visi, bet tie mažiau naivus atsikrato labai greitai. Toliau. Šnekant apie visuomenį ir apie visuomenės sveikatą, apie visuomenės potenciją, tai aš sakyčiau, kad Lietuvos visuomenė, lyginant su ta pačia Norvegų visuomenė, yra sveikesnė ir turi daugiau šansų išlikti negu norvegai. Nes norvegai jau yra visiškai palūžę, jie absoliučiai yra, na, vat Breivikas bandė dar kažką ten daryti, paskaitykite jūs jo e, straipsnius teisme. Jūs suprasit, kodėl jis visą tą darė. Bet žiūrint tą pačią Švediją, vat, sakiau vakar, Švedijos premjeras pasakė, jis ir toliau tęs tą pačią imigracijos politiką. O Stoholmas jau dega šiandieną ir degina imigrantą, o jie nesiuošia nieko keisti. Taip kad tam tikra prasme ir ne ta, o labai konkrečia prasme, Lietuva šiandien yra mažesnė marazme ir turi šansų į jį dar neįpulti. Dėl to reikia žiūrėti savo interesų, savo ir suprasti, kokie tie mūsų interesai. Aš pabandysiu juos šiek tiek apibendrinti. Pirmiausia, sustabdyti gyventojų skaičiaus mažėjimą. Nes jeigu mūsų čia nebus, jeigu pas mus bus tuščia, tai be abejo nebus apskritai dėl ko čia stengtis, kam kalbėti ir jokios ateities nėra. Bet dabar žiūrėkit, atrodo abstrakti savoka, sus, kaip sustabdyti, vat ir šnekam. Jeigu mes nutarėm, kad juvenalinės justicijos pataisos mažina gimstamumą, vadinasi, tai yra prieš šitą mūsų interesą pagrindinį, vadinasi, turi balsuoti žmonės prieš. Ir nereikia ten, kaip dažnai inteligentai sako, aš tai puš, kad net prieš pradeda žinot ieškodai, aš čia biški pritarsiu, biški nepritarsiu, čia yra arba arba. Jeigu mes sutinkam, kad juvenalinė justicija mažina gimstamumą, vadinasi tai kenkia mūsų tautai, nes mums reikia gyventojų gausinti, o ne mažinti. Toliau, yra Lietuvoje labai geras santykis tautinis. Mes neturim problemų su kitų tautų atstovais čia gyvenančiais. Tos problemos, kurias mes turim čia su Lenkais, sakykim, tai yra smulkmena palyginami su tuo, ką turi tie patys švedai jau šiandieną, ką turi prancūzai ir taip toliau. Ką turi Latvijai, beje, ten palikimas yra tarybų valdžios. Lietuva yra komfortabilioj padėty. 80 procentų lietuvių, 20 procentų save nelaikančiais lietuvių, bet tai yra autotochtonai – Tai yra žmonės, kurie čia gimė, kurių protėviai čia gyveno. Ir tai yra mūsų senos, jeigu ir yra problemos, tai senos, su kuriomis mes susigyvenom. Ir mes turim visas galimybės šiandieną nesusikurti naujų problemų. O Seimas neužilgo. Greičiausiai turės balsuoti už imigrantų kvotas. Ir štai vienas iš liberalų lyderių vienam pokalbį viešai, jūs galite susirasti YouTube, tai yra Respublikos, Respublikos puslapį tas Žalgerio judėjimas, kur yra, Ten galit, e, pokalbis taip ir vadinosi, vienybė te žydį. Pasižiūrėkit, kaip liberalas atsako į klausimą, kaip jis balsuos už imigrantų kvotas. Jis pasako, kad balsuos už. Vat, ir jų vertinkit tada jūs jų veiksmus. O šitas procentas 80 ant 20, va šitas santykis yra didžiausia vertybė, kokia gali būti šiandieną. Ir nors mūsų ir sumažėjo, bet santykis išliko tas pats. Tai mes gyventojus pagausinti visada galėsim. Tam yra galimybės. O jeigu mes tą santykį pajudinsim, štai kaip Skandinavija arba Prancūzijai, jūs jau paskui nieko atgal nebegražinsit. Taip pat kaip Latvijai šiandieną nieko negali padaryti, kaip Estai nieko negali padaryti. Su palikimu dar iš, iš tarybinių laikotarpių. Taip kad mes esam labai geroj padėti ir laikykim šitą. Tai yra vertybė. Toliau ekonomika. Kas tinka didelėms valstybėms, netinka mažoms. Nes tokia kaip Lietuva, porą milijardierių gali per pusę dienos nusipirkti ir kišenį įsidėti. Todėl turi būti visiškai kitaip tvarkoma ekonomika. E, svarbios, svarbios gyvybės užtikrinimui ekonomikos šakos, taip, elektra, šiluma, vanduo, vaistai, turi būti valstybės rankose. Ir negali ant mūsų nugarų va šitai svar, šitose svarbiose ūkio šakose, gyvybiškai svarbiose, būti uždirbinėjimas kažkam pelnas – Ir tarp kitko, netgi tokios jungtinės valstijos labai sunkiai atiduoda, pavyzdžiui, buvo bandymas iš kiniečių pusės įsigyti vieną ar kitą objektą, uosto gabaliuką ir neparduoda, žinokit. Nes jie nenori, kad kiniečių kapitalas ateitų jungtinės valstijos. Tai ką, jungtinės valstijos būdamas šitokią galybę bijo, o lietuviai elgesi kaip atrodo, kad mums iški nėra jokio pavojaus iš šitos pusės. Taip, kad ekonomika turi būti kitaip šiek tiek tvarkoma, negu, negu vėlgi siūlote patys liberalai. Toliau. Nereikia užmiršti, kad Klaipėda, Kaunas ir Vilnius, čia ketvirtas yra momentas, tai yra geografija, žemė. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje mes šitos tris miestus administruojam iš sostinės. Daugelis nesusimasto. Mes turėjom Kauną ir Vilnių, neturėjom Klaipėdos. Turėjom Klaipėdą ir Kauną, neturėjom Vilniaus. Klaipėda niekada nepriklausė Lietuvai anksčiau, jeigu taip administraciškai imtum. Ir tik 23 metais, kada mūsų vyrai nepaklausė nuometinės Europos Sąjungos, ir tiesiog ginkluotų būdų Klaipėda paėmė, vat nuo to laikotarpio Klaipėda ir yra mūsų rankose. O tai maždaug ko tokios vertybės. Turim skambutį, paklausom, ką žmonės šneka. Labas, labą vakarą. Labą vakarą, Kazys iš Plungės. Kazys iš Plungės, žemaičiai, malonu. Na. Nu, sa, sakėt, konrek daryt, kad čia pradžio laidos. Nu, konrek daryt? Nu, koncept, tu nu, jūs laidus paklausys, aiškinsim vertybės, žiūrėk, susiborsam į krūs, susimetam pinigais, nusiperkam žemės, sukoram nu, bendruomenį. E, Ir gyvenam pagal savo normas. Nu, matot. O, <laughs> Na, aš kas natūru meni, ką visi žemė dirbs. Visi, kas, kas žemė dirbs, kas, kas spaudus lipdys, tai kiekvienam savo. Bet kitaip, nu taip, nieks neišės. Čia aš nekės galambas kolumbat, ja niek nedarysim, niek nebus. Žinot, man, jūs priminėt vieną tokį vieną kartą Lenkų internete skaitytą komentarą. Toks žmogus rašo, paklausęs panašios diskusijos, jis rašo komentarą, žinot, sako, man 70 metų, šautuvą aš turiu, pasakykit, kur ir kada ateiti. <laughs> tai jūs kažkaip, <laughs> aš čia aišku juokauju, aš aišku juokauju, bet jūs kažkaip man tas prisiminė tas komentaras, jūs, jūs klausant. Supratau, o kaip žemaičiai šiaip, sakykim, ar atlaikys tą, tą visą skalūnų dujų antpolį? Nu, čia su tom dujom išvas nesąmonė. Nu, gal, sakė, iš butelkos e, vandens neišpilsi. Va čia į žemę papilk ant žemės, jeigu tas vanduo voksis kur nori. Čia dabar į žemę pripumpaus, nu tai iški, jeigu vis tos e, tručys neišės e, ir visus pašalius, čia kaip ka, Apdėjai padėk, jau čia niekur nedėjai. Ir dar turėsim nei vandens, pirksim. Taip, supratau. Pardavai dujų, tas pats dujų, už 40 procentų nori parduoti, paskui iš senų paliks už 100 procentų. Nu kas tai per mokys biznis? Taip, iš tos dujos tikrai nebus pigesnis, tą supranta kiekvienas, kuris nors kiek pasidomėjo šitą technologiją ir labai brangi, panas Tadai. O to voda dėl atomės nori pasakyti. Taip, na pasakykit. Mes suvažiavom gyvybę buvom pasiruošę paukoti už Lietuvą. O dabar mums aiškiai, reiškia, mes tos atomis nenorim, tai reiškia, mes jau rusams tarnauja. Kas čia aptvaima, tai yra pareižeidinėjimą. <laughs> Oi, tokių, tokių mes nevartokim žodžių. Bet aš suprantu, jums jūs jau, taip sakant, ne, nelaiko nervą, ar ne? Nu jau taip, kad samuolį reiškia jau išdavė, vos... Ja, mato, tais rusais tai čia gazdina iš nevilties, jie kai neturi kuo atsakyti daugiau, neturi argumentuoti, tai tada sako, ai, tai ten, žinai, čia yra iš neturėjimo ką pasakyti. Tvarkoj, panas Tadai, dėkui. Nu, gerai. Dėkui. Iki. Taip, turim dar vieną skambutį. Labą vakarą. Labas vakaras. Kaip jūsų vardas, iš kur? Dalia iš Klaipėdos. A, Dalia iš Klaipėdos. Malonu. Na, kokias mintis jums kyla išklausius mūsų pokalbį? Ilga jau. Labai ilgas pokalbis buvo ir labai įvairių minčių ir, ir labai gerų minčių būta ir tiesiog su daugeliu dalykų norėčiau sutikti. Na, dabar grįžtant prie tų vertybių, ką Taip. norėjau pasakyti, toks įspūdis susidaro, kaip čia dabar apie tą Europą šnekėjom, kad jų nieko nėra ir, ir apskritai ten uh, niekur negali būti, bet e, iš tikrųjų e, Europa tai yra daugelio šalių valstybė ir kiekviena šalis savo vertybėmis. Be abejo, be abejo. Ir labai turime, skirtingomis dažnai. Ir skirtingomis, visiškai teisingai, kad e, nuvažiuoji į Vokietiją, tau vokietis nepavėluosi darbą ne minutės, nuvažiuok į Ispaniją, viskas bus manjana. taip, <laughs> taip. Tai. E, tai e, vis dėlto visuomenė niekada negalės susitarti, jeigu nesusitars dėl vertybių. Be abejo, be abejo. Aš nuo ir, to pradėjau laidą, aš nuo to pradėjau laidą. Tai. Ir iš tiesų, kai pagalvoju, juk mūsų, kad tarsi visų vienodi norai būtų, mes visi norim ir taikos, mes vertinam ir žmogaus gyvybę, ir sveikatą, ir meilę, ir šeimą, ir tėvynę na, daugybė tų vertybių ir, ir darbas, ir kūryba, ir savigarba. Nu, bet, ir žiūrėkit, atsiprašau, ponė Dalė, jūs sakot, visi vertinam šeimą, bet mes žinom, kad Europos Sąjungoje yra e, judėjimas, kuris iš principo paneigia šeimą kaip institutą. Jūsgi žinot. Taip, ir tai ir yra visa bėda. Iš tikrųjų, pasižiūrėkime, pati ta Europa vyresnioji karta tai puikiai žino, juk karus pragyveno, puikiai žino, kas yra šeima. Mūsų tėvai e, repatriacijas e, ir deportacijas pergyvenė yra ir tik šeima, tik tai troškimas grįžti į tėvynę ir laikyti savo šeimos, savo artimųjų juos išlaikę. Tai dabar, kai maža visuomenės dalis bando priversti, pervertinti tas visas vertybės, tai sukelia didžiulį konfliktą tarp kartų konfliktas yra ir, ir, ir pačioj visuomeniai skyla į konfliktuojančias grupės ir, ir netgi gali imtis kraštutinių priemonių. Įvairiau. Pone Dalia, bet ar sutiksit su mano mintim, kad vis tik šitas pasipriešinimas, aš manau, net tai mažumai buvo netikėtas? Na, e, ir aš, žinokit, ir man buvo netikėtas. Aš maniau, kad mūsų visuomenė jau yra beinga viskam, o pasirodo dar ne. Na tai duok dievę. Aš galvoju, kad tai, kad mes dar esam, ką jūs neseniai kalbėjote, kad mes esam faktiškai dar tautinė valstybė. Taip. Mes 80 procentų gyventojų turim lietuvių, o, taip. o tie 20 procentų... Yra mūsų irgi, tai irgi mūsų. Mūsiškiai, taip. taip. Savi, savi. Visi savi, e, taip. Taip, ir, ir galų gale tai juos šiek tiek, man atrodo, trikdo ir gazdina. Tai va, aš manau, mm. kad per tai ir bus mušama. E, vat e, per tai ir yra mušama. Ir yra mušama, taip. Mes bandome, esame išsklaidyti įvairiai, e, jaunimas išviliuoti, kad tik tai išvažiuotų į vakarus mokytis ir iš ten nebegrįžtų. Įvairiausi pasiūlymai patogus yra e, gauti gerą darbą, padaryti gerą karjerą. Pažiūrėkit mūsų gydytojų, kiek baigia, O kiek lieka Lietuvoje? Nu, matot, vėlgi ta pat finansinis faktorius, nu nieko nepadarysi. Be jokios abejonės, bet tai kas yra labai svarbu, kad tas vertybės, kurias nuo mažens vaikams ugdome, kad turėtų jie suvokti, kad finansinis faktorius nėra svarbiausia vertybė. Ir svarbiausiais neilgalaikis, aš jau bandžiau paaiškinti, Europos Sąjungoje nebeilgai tai tęsis. Tai viena. Antra, iš tikrųjų, kiekvienas žmogus, kuris pasiekęs tam tikrą brandą, jisai suvokia, kad jeigu jis yra nesveikas, pavyzdžiui, jis atiduotų visus savo pinigus, kad tik susigražintų sveikatą. Nu, tai jis suprantu. viską atiduotų, jeigu susigražintų savo vaiką, kurio jis neteko, savo artimą žmogų. Čia yra daug tokių dalykų, kur ant kitos svarstyklių lėkštės padėjus, tai tie pinigai niekada nenusvers. Pas, pasirodys, kad aukso tu suvalgyti negali. Taip, bet tarp kitko aš čia pasakysiu dar tokį dalyką. Aš pats asmeniškai pažįstu netgi gydytojų, kurie išvažiavo į vakarus ir nieko nelaimėjo. Nes jie išvažiavo atvedini kažkokios neiškios, sako, tik runkeliai lieka Lietuvoje. Aš pažįstu tokių žmonių, kurie išvažiavo vat šitos idėjos vedini. Vėlgi, aš sakau, toks keistas, keistas kompleksas prieš tą Europą. Na, iš tikrųjų žmonės gal ir, ir nelabai įsivaizdavo, suprantat, nes... Taip, daug, e, daug tokių yra, kurie neįsivaizduoja, kur važiuoja. atlyginimas, kai žmogui e, pasako, kiek uždirba, tai tie skaičiai jam jis gyvenime nesapnavo ir jis įsivaizduoja, kad jeigu dabar jisai va čia toks geras specialistas išvažiavęs taip gerai uždirbs, tai viskas, viskas susistos į savo vietas ir jis bus labai laimingas. Žiūrėkit, ponė Dalia, jeigu iš jūsų paklausiau to, taip, ar jūsų manimu Lietuva yra čia gimusių žmonių kraštas, ar visų norinčių Lietuvoje gyventi? Kaip jūs atsakytumėte? Na, aš manyčiau, kad pirmiausia, o kur mūsų daugiau namai, jeigu ne Lietuvoje? Tai kur mes daugiau dar turim gyventi? Bet Europoje šiandien, tai... Europa atsako kitaip į tą klausimą. Europa yra šiandieną visų norinčių Europoje gyventi. Na, kas nori, tas ir, ir važiuoja. Tik tai e, sakyčiau, kad e, vis dėlto e, seni liaudės priežodžiai tebe galioja. Ten gera, kur mūsų nėra. O taip, o taip. Bet... Ir, ir, ir kaip tik nuvažiuojam, kaip mes ten tik atsirandam, ten to, to ir negera mums pasidaro. <laughs> E, ar mes ten tą negerumą nuvežam, ar mes tik pamatome, žodžinis sakinius nusimetam. Ne, ne. Bet iš tikrųjų mes... Žmogus nesam, nuo savęs, nesam, ponė Dalė, žmogus nuo savęs nepabėgs. Nepabėgs. Manau, kad taip. Nepabėgs. Ir nesam iš tų žmonių, kurie būtumėm labai jau priešiški visiems. Kas ja, tai mes tai iš vis nepriešiški, bet kad mus puola mumis, iš visų pusių. Vat už tai, kas su mumis gyvena gražiai, kas priima mūsų papročius, tradicijas, išmoksta kalbą, kas yra e, mūsų žmonėm draugiškas, tai mes tokių ne, nevarom lauk. Taip, gerai. Dėkui Jums. Dėkui. Vėlyvas metas, reikia jau artėti prie pabaigos. Bet turim ir dar telefoną, matau, taip? Labas vakaras. Labas vakaras. Martynas iš Kretingos rajono. O, Kretinga mano gimtas miestas, Martinai. Malonu. E, norėjau nuomonę pasakyti. Pasakykit, prašau. Anksčiau skambino žmogus e, irgi dėl tų vertybių klausimų Taip. ir prieita, prieita prie klausimų galų gale, ką reikia daryti, ką daryti. Ir paminėjo, kad e, žmogui reikia grįžti prie žemės ir sugrįžti prie to ryšio su žemė. Aš manau, kad čia yra labai teisinga mintis. Ir, teisinga, bet kad, neužtenka šito. Palaukit ir kad e, devintam aukšte žmogus gyvenantis, nu jis tikrai to ryšio niekaip nepajus, nes ten gan didelis tarpas tarp, tarp e, jo ir žemės ir pažiūrėkim, tie miestų žmonės, vadinamieji, vad, daugia būčių žmonės, jeigu neįsižeidžia, jie dauguma ir pasisako ir už tos kalūnus, ir už žemės pardavimą, kaip pasikalbi. Už, e, Nes jie nejaučia, nejaučia realių, jūs tą norite ir, ir už europinės vertybės, kurios ten visai nevertybės o dėl ko dėl to kad jie atjungti nuo nuo savo žemės nuo gamtos tarybiniais laikais daugiabučių žmonės turėjo bent sodus kad galėtų užsiaugint e, daržoves gautų tą tikrąjį ryšį su žeme per per valgomas uogas daržoves O jeigu, jeigu mes eisim į Maksimas ir pirksim užnuodytas daržovės vaisius iš kokios Ispanijos atvežtas, tai apie kokį ryšį mes Lietuvo žemę galime kalbėti teko būti Norvegijai ir ten žmonės visiškai atjungti nuo gamtos, nuo savo žemės ir viską perka prekybos centruose, nuodėsi ir pažiūrėkim, nu kas ten dedasi realiai, ten dedasi baisus dalykai. Na ir nesakykit, Rolandai, kad čia kažkas sudėtingo prie to žemės grįžti. Aš manau, ne, yra... prie žemės grįžti nesudėtinga, bet tiesiog <laughs> visi negalės grįžti. Aš dar sakys, aš ne. sakau, neužtenka šitai, yra be abejo, tai irgi viena iš mūsų vertybių, tas turėtų būti skatinama, bet to neužtenka. Aš nesakau, kad e, užtenka, bet e, o... jeigu, jeigu grįžtume, aš skaitau, tas yra labai gerai ir tai yra gana paprasta, o jūs, kad sakot, kad čia labai gali būti sunku, ar kas kitas tai sako, tai iš esmės e, patys turbūt gyvena tuose, tuose e, daugiabučiuose ir to ryšio su žemė neturi, bet e, jūs labai protingai kalbate, dėkui. Gerai, dėkui Jums, dėkui Jums, dėkui Jums už skambutį. Taip, na ką, artėjom į pabaigą turbūt, nes kalbėt galima iki ryto, skambučio aš matau, čia yra ir yra, bet vis tiek kažkada reikia baigti. Ir štai ką aš norėčiau pasakyti. Kova už geresnį gyvenimą, už geresnį būvį, jinai niekada nesibaigė dėja. Mums taip norėtųsi, kad to nebūtų, bet amžinai yra konkurencija, amžinai yra vienų noras gyventi kitų sąskaitą. Tai yra šios, šio pasaulio, šios e, žmonijos įgimtos įdos. Ir visos utopijos, kurios buvo kūriamos, atkreipkite dėmesį, kokių tik utopijų nebuvo. Socialinės utopijos, jos nei viena nepasitvirtino. O štai fantastiniai romanai, techninės utopijos, kurių irgi buvo kūrima, daugelis iš tų dalykų pasitvirtino istorijos eigoje. Bet socialinės utopijos, pradedant tą pačią Kampanelo saulės miestu, einant per Marksą, taip, einant per Europos Sąjungą ir ateinant į mūsų dienas, nei viena iš utopijų nepasitvirtino. Ir šiandieną liberalai kūrė naują utopiją, naują žmogaus nepriklausomą nuo nieko utopiją. Jie labai susišaukė šiandieną su bolševikai 17 metų, nes tie irgi norėjo keisti žmogaus prigimti, irgi buvo sukūrę specialius namus, kur be šeimų žmonės gyveno, irgi vaikai buvo kolektyviai auklėjami maždaug iki 30 metų klestėjo labai panašios idėjos. Ir ne vėl to aš sakau, tas pats marksizmas, kuris atnešė į Rusiją revoliuciją, šiandieną jisai rado savo žovėje Europai. Ir dalis tų žmonių save taip ir įvardina kaip Trotskio pasiekėjais. Ir čia yra, čia yra gilus ideologiniai pamatai. Bet aš sakau, štai irgi yra dar viena utopija. Liberalai kūrė žmogų, jie nori pakeisti vėl Dievo tvarką. O Dievo tvarkos pakeis negalima, pakeis galima tik tai, ką sukūrė pats žmogus. Taip tą galima pakeisti, ką žmogus savo rankomis kūrė. O štai ką sukūrė kūrėjas, kaip kas bevertintų, kaip bevadintų tą kūrėją. Vieni jį vadina dievų, kiti gamta, treti evoliucija. Bet yra kažkokie dėsniai ir vienas iš tų dėsnių sako, kad yra vyras ir moteris. Kad yra po to šeima, kokia jinai bebūtų ten, bažnytinė santoka, nebažnytinė ir taip toliau, pilna, nepilna. pilna Toliau yra tauta. Ir, ir, ir Pūras sutiko, kad žmogus be visuomenės netampa žmogum. Vadinasi, štai yra tie dėsniai, tai jų ir laikykimės. Ir nereikia čia išgalvoti to, ko būti negali. Nes dar sėki kartoju, nei viena iš socialinių utopijų nepasitvirtino. Ir atsisveikindamas su visais, kitą pirmadienį susitiksim, kalbėsim apie sąjūdžių 25 metį, bet ne apie patį sąjūdį. O tema vadinsis taip – svajonės ir tikrovė. Ko norėjom, ką gavom, kokias klaidas padarėm, kad nesugebėjom išlaikyti to potencialą, kurį mums paliko tarybų valdžia, ir kokios perspektyvos ateičiai, ir ką daryti. Visi, kurie dabar nesugebėjot prisiskambyti, aš atsiprašau, skambikit kitą kartą tiesiog, na, fiziškai netelpam, o jau artėjom prie 12 ir jau nebėra malkų naktigonės laužui, taip kad gesinam. Dėkui, iki pirmadienio.